prvej línii. Prvej línii. Príjemný sobotnejší večer vám v tejto chvíli praje z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. V prípade, že nás teda počúvate 25. februára, teda nás počúvate v premiére. A vítajte pri počúvaní relácie v prvej línii sme sa rozhodli aj s mojim dnešným hostom, že sa vám prihovoríme v podstate takto, dalo by sa povedať mimoriadne, počas víkendu, pretože ako sa hovorí, je niekedy v živote treba kuť železo zahorúca, no a keďže počas týždňa nebolo kam e, reláciu s dnešnou témou umiestniť, tak sme sa rozhodli, že ňou vyplníme a dokonca chcem veriť, že niekomu aj spestríme e, sobotnejší večerný čas. E, známy americký finančník maďarského pôvodu, ktorému prischol aj taký prihlastok, že filantrop, e, George Soros svojho času vyhlásil, že nejde o to, či pravdu máte alebo nemáte, ale koľko peňazí zarobíte, keď pravdu máte a koľko prerobíte, keď sa mýlite. Nakoniec ono je to mm, tak, že vlastne vždy asi ide v konečnom dôsledku o peniaze, o vplyv, o moc, a stáva sa, že pravda zvykne pri tejto ceste na vrchol niekedy zavadzať. No a práve tento citát od spomínaného finančníka v kruhoch slobodného vysielača veľmi známeho, som si vybral ako možno takú kľúčovú myšlienku, ktorá by sa mohla tiahnuť ako taká zlatá niť tou dnešnou mimoriadnou víkendovou reláciou, ktoré hosťom je po dlhšej odmlke a verím, že na potešenie mnohých, pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ, ktorý v tejto chvíli sedí v Bratislavskom štúdiu a je nielen host tejto relácie, ale zároveň aj technik v jednej osobe. A uvidíme, či mu to s tou technikou ide, lebo ak mu to ide, tak by sme sa mali v tejto chvíli počuť. Dobrý večer. Dobrý večer vám, Boris, v štúdiu aj poslucháčom. No výborne, tak ako technik ste sa už hneď osvedčili v úvode relácie. No, U... to nie je zase také zložité, máte to tu celkom jednoducho zariadené. Uvidíme ešte, ako vám to pôjde ako hosťovi. A k téme, ktorej sa budeme samozrejme dnes venovať. Takže dobrý večer aj vám, dobrý večer aj poslucháčom, ktorí si tento sobotný večer tejto chvíli netradične reláciu e, v prvej línii rozhodli vypočuť. Samozrejme, budeme veľmi radi, napriek tomu, že je sobota večer, napriek tomu, že táto relácia v tomto čase bežne nechodieva. Budeme veľmi radi, ak budete počúvať a ešte radšej, ak aj nejakým spôsobom zareagujete či už teda prostredníctvom mailu na adrese studiozavináčslobodnyvysielac.sk alebo dokonca aj telefonicky môžete na číslo 048 381 0101 alebo môžete písať aj cez našu internetovú stránku keď si kliknete www.slobodnyvysielac.sk tam je také zelené tlačítko, že otázka do štúdia, takže aj takú, takýmto spôsobom nám môžete poslať nejakú svoju otázku alebo názor k téme, ktorej sa dnes e, budeme s pánom Armanom venovať. Tá téma dnešnej relácie je podľa mňa veľa vravná, už čo to naznačuje, keď poviem, a, a mnohí ste si to podľa mňa aj prečítali, že téma znie o večeri alebo o večere s Havranom. Takže my vlastne opäť na chvíľku sa vrátime k tej onej relácii, relácii mm, z útorka e, tohto týždňa, ale e, už dopredu predznamenávam, že tentokrát by to nemal byť rozhovor o o aktéroch samotnej relácie, ale skôr možno akomsi hlbšom do vysvetlení tých myšlienok, ktoré som tam mal v pláne odprezentovať, ale priznám sa, že nie všetko z toho mi, sa mi podarilo povedať. E, e, takže dnes by to teda nemala byť diskusia o ľuďoch v relácii, ich argumentoch. Tomu sme sa konec koncov už venovali, ak ste to počúvali, tak týmto veciam sme sa venovali tak e, s pánom doktorom Nábilkom vo štvrtok v relácii Opony, ako aj potom vlastne v piatok e, s Vlkom v relácii Hodina Vlka. Ale dnes by to teda malo byť predovšetkým, ako som už naznačil, naozaj o téme tej relácie ktorá e, sa jednoducho nejakým spôsobom v tej relácii neriešila, alebo sa ten, te, tú tému, ktorú zadefinovali eh, nejakým spôsobom, aspoň ja to tak vnímam, nepodarilo celkom dodržať, pretože eh, téma toho večera znela kvalita médií a mala také podľa mňa štyri 4 podtémy. A nie, že podľa mňa oni boli zadefinované. Oni v maili, ktorý mi poslali pred reláciou, boli napísané. A, a podľa týchto tém sme sa vlastne v tej relácii slovenskej televízie e, večera s Havranou mali venovať týmto okruhom. V akom stave sú médiá na Slovensku? Druhý okruh, ako je na tom dôveryhodnosť médií, prečo viac ako 30% Slovákom uprednostní alternatívne médiá, ktoré sú často označované za šírenie nekvalitných povier. Ďalším okruhom mala byť, teda tým okruhom, v čom zlyhávajú mainstreamové médiá, No a štvrtým okruhom, ktorému sme sa mali venovať, v čom by mali teda mainstreamové médiá pridať? Ako obnoviť dôveru čitateľov, divákov, poslucháčov? Takto to bolo nadefinované. Z môjho uhla pohľadu sa to nepodarilo nejakým spôsobom podľa týchto bodov ísť v tej relácii. No a práve preto ja by som bol rád, keby sme dnes s pánom doktorom Marmanom e, sa vlastne na tieto jednotlivé body pozreli a vlastne dopovedali alebo vysvetlili to, e, povedali to, čo, čo v tej relácii jednoducho neodznelo. Tak ak nemáte nič proti, pán Marmán, tak by sme hneď, hneď mohli asi aj prejsť k tej otázke, že v akom stave sú tie médiá. Ale ak mi poviete, že ešte chcete pár slov stratiť ohľadom tej relácii, tak ja, ne, ja vás nebudem... Samozrejme súhlasím. Tá uh, relácia E, jednoducho sklzla e, niekde úplne inde. V podstate sklzla do nejakej takej e, prvotnej, povedal by som až konfrontácie medzi tými hlavnoprúdovými médiami a vám, vami ako zástupcom alternatívy. bola teda na pôde verejnoprávnej televízie, ale v podstate k tej téme nebolo tam takéto hĺbkové hľadanie tej, tých odpovedí, to tam jednoducho nebolo, nezaznelo to tam. Mm. A, takže mm, e, my by sme si to mohli dnes tak rozobrať, že e, nechcem povedať, že súplovať tú verejnoprávnu televíziu, ale e, keď už tam zaznelo teda robiť tú, tú poctivú žurnalistiku, tak skúsme si hľadať tie odpovede, odpovede na tieto otázky tak hlbšie. Mm-hmm. A, mm, oprostiť sa od, od nejakých takých tých uh, aktuálnych uh, vlastne tých spoločenských tenzí a skúšať, skúšať sa na to pozrieť tak uh, s odstupom tak viac vedeckejšie, by som to tak nazval. Chcel by som sa o to pokúsiť. Mm-hmm. Uh, Ehm, my sme v podstate, keď ehm, vy ste teda ehm, do tej relácie dostal to pozvanie, tak sme aj čo to konzultovali, keďže som sa vo svojich reláciách, ktoré odzneli teda na Slobodnom vysielači, tých tém viackrát dotkol. No a vyjadril som teda potom také, takú ochotu teda, že že keďže to tam nezaznelo, že postaviť sa k tomu tak akože naozaj s odstupom uh, a ísť, ísť po podstate tých, tak. tých otázok. Tak. Čiže... Ja by som ešte, ešte eh, povedal jednu vec, že z takého pohľadu by som sa k tomu dnes vyjadroval ja. Ono by to mohlo znieť na prvý pohľad tak trochu čudnejšie, že teda psycholog sa e, e, e, vyjadruje no. vlastne médiám. Mm ale keď e, vlastne posluchači sledovali tie moje relácie, tak tá, e, tá genéza bola vlastne taká, že ja som pôvodne prišiel do slobodného vysielača jednoducho odprezentovať e, také, také tie čisto psychologické e, témy dotýkajúce sa reklamy a jej, jej vlastne morálnych aspektov tak by som to nazval, e, čo tá reklama proste zneužíva a tak ďalej. Skrátka tie, tie psychologické aspekty okolo reklamy. E, no a tomu som teda venoval niekoľko relácií. E, hovoril som teda, že mm, v takých tých štandardných médiách by to jednoducho nemohlo odznieť, lebo hneď by to malo samozrejme to dôsledky na, na, na médiá, ktoré s reklamou pracujú, a mm, takže ja som bol vďačný, že som to mohol teda aspoň na pôde slobodného vysielača teda odprezentovať. Odtiaľ som sa vlastne pustil mm, ďalej do analýzy toho, že ale vlastne tie psychologické metódy, ktoré reklama využíva, oni sa využívajú teda aj v, jednak v public relation, relations, ale aj teda v tom PR, ako sa, ako sa dnes prezentuje marketingovo, ale samozrejme využíva sa to aj, aj v médiách. takže mm, som vlastne odtiaľ sa pustil aj k nejakým takým tým masmediálnym efektom, zase tie psychologické aspekty tam za tým. Co do okolností vtedy sa diali tie nákupy tých, tých médií, takže sme si popisovali aj tie dôsledky, že ako môže taký vlastník média ovplyvniť chod celej redakcie. Spomínali sme si, že veľký rozdiel nie je ani v tom, keď, keď je tam vlastne silný vplyv inzerentov. Citovali sme si, ja neviem, práce Noama Čomského a tak podobne ohľadom tohto, ktorý rovno tvrdí, že teda médiá e, vlastne nie sú e, ich, ich produkt nie je primárne akoby určený tá, tá služba nie je určená tým Eh, poslucháčom, respektíve divákom, ale že, že oni sú vlastne servírovaní tým inzerentom, že tá služba v skutočnosti ide inzerentom, kde divák, respektíve poslucháč, mm, respektíve čitateľ, je servírovaný, mm, vlastne má to svoju cenu inzerentovi. No a e, špeciálne mňa zaujíma aj tá psychologická otázka, e, ktorá súvisí s tou dnešnou témou, Eh, s médiami eh, a tá vlastne súvisí s tou otázkou, že ako je vlastne dnes možné, že teda tí ľudia bežní sa odklanejú od tých hlavnoprúdových médií. Čo, čo sa vlastne za tým deje? Na to sú teda nejaké vysvetlenia, ktoré od, odzneli aj v tej, tej relácii, ktoré majú um, tie hlavnoprúdové médiá v vlastne poskytujú ich teda svojim čitateľom, kde vysvetľujú, alebo poslucháčom, alebo divákom, kde vysvetľujú teda ten odklon. Ale mňa na tom uh, vlastne zaujíma niečo, niečo také iné, že ako sa nejaká taká skupina uh, vlastne mysliteľov a žurnalistov musíme rátať medzi mysliteľov, musia rozmýšľať jednoducho pri svojej práci, ktorá vytvorí nejakú takú sociálnu skupinu, Eh, širšieho rozsahu, že ako sa vlastne môže dostať do nejakej takej mentálnej izolácie. Ono sa to totiž to deje aj vo vede. To zase nemôžeme kriudiť eh, vlastne žurnalistom, že aj vo vede sú známe takéto, takéto javy, konkrétne v psychológii eh, sa to stalo hneď viackrát. Ja tým, že vyučujem aj, aj vlastne úvod do psychológie, respektíve tam je časť, že tie dejiny, história, psychológia, ako vznikala, tak tomuto som sa venoval trochu podrobnejšie. A v podstate v tej vede je známe, že, že môže vzniknúť e, akýsi taký nejaký pohľad e, e, jednostranný na, na ten predmet skúmania. Potom vlastne vzniká taká akási izolácia myšlienková, že mm-hmm. niektoré veci vás jednoducho nenapadnú. Mm-hmm. Uvediem príklad z histórie. E, e, v, 30. až 50. a 60. rokov rokoch bola dominantná v svetovej psychológii e, škola psychologická, ktorá sa volala že behaviorizmus, ktorá skúmala správanie a pristupovala teda k človeku, k výskumu psychiky človeka tak, že sa nezaujímala o to, že čo ten človek vo vnútri prežíva, že to to nebolo predmetom výskumu, zaujímala sa o to, že ako sa teda správa a v tej svojej jednostrannosti zašla tak ďaleko, že teda skúmala, skúmala, skúmala vlastne e, psychiku človeka hlavne prostredníctvom výskumu psychiky zvierat. Čo bolo také zaujímavé, e, sú známe fakty, že v, v 1940 alebo 8, teraz si nepamätám presne to číslo, z 5000 dizertačných prác psychologických v Spojených štátoch amerických bolo 4700 venovaných hm. výskumu zvierat. Hm. Hej? Hm. A, no a potom vlastne tá, a teraz celá, tam bola celá komunita rozsiahla a tá išla tým svojim smerom, skúmala to, hľadela na to človeka tak a tak z dnešného pohľadu, dnešného psychologického poznania je to až také smiešne, že ako, ako vlastne takto jednostranní mohli vtedy byť. A taká masa ľudí, a, že, že toto. To, to, a a hm. teraz solidných vecov, a to nie, že oni by niečo odflákli, uh-huh. jednoducho len a priori niečo predpokladali, že že teda to, to, čo sa deje v človeku, to nás nezaujíma, my chceme byť úplne vedecké a chceme skúmať len to, čo sa prejavuje. Uh-huh. <laughs> No a vo výsledku potom sa celé oblasti skúmania jednoducho neskúmali v tej psychike veľmi dôležité. Vyššie myšlienkové procesy jednoducho boli nevedecké a takto vznikla vlastne taká izolácia. Samozrejme takéto, takéto jednostrannosti sú známe de facto zo všetkých odborov. Všetci takí tí mm, geniálni veci, ktorí urobili revolúcie vo svojich odboroch, to nemali jednoduché, lebo vlastne čelili tomuto konzervativizmu a takej také eh, paradigme, hej? Tak, tak, tak niečo... Si to, a, a, a to je na tomto zaujímavé, že oni si to neuvedomovali, ako sú v zajatí nejakých takých tých, tých myšlienok mm-hmm. a celé tie sekvencie tých, tých myšlienok, tak ako na seba nadvezovali, vlastne ne, vôbec nevstúpili do tých oblastí, ktoré boli zakázané akoby a priori, že, že tam mm-hmm. sa mhm. nemá ísť. Mm-hmm. Toto chcem ukázať, že to sa vlastne Rozumiem. deje aj dnes a deje sa to v tej v západnej civilizácii a deje sa to s médiami, takže... Čiže, mhm. čiže ak môžem, iba takú doplňujúcu otázku, čiže vy vlastne tvrdíte, že eh, že nemusí to byť tak, že povedzme tí moji kolegovia, ktorí tam so mnou sedeli a nesúhlasili, že nemuselo by to byť a priori tak, že oni si niečo uvedomujú, čo robia zle, ale trvajú na tom, lebo im to povedzme prináša nejaké ich výhody. Uh, že, že nemusí to byť o tomto, že by si to oni uvedomali, že to môže byť dokonca hor, možno horšie, že, že oni ani len akoby nerozumejú vlastne veciam, ktoré sa tam hovorili? Ja som presvedčený o tom, že to, čo ste vy hovorili, že vás nechápali. Čo, čo tým myslíte, že to akoby e, ako keď príde mimozemšťan a teraz <laughs> teraz by prišiel a teraz sledujete, že čo, čo tam hovorí, ale teraz nechápete, lebo ste tak akoby presvedčení o tej svojej pravde, že vám neumožní chápať akoby ten pohľad toho druhého. A mhm. ten, ten dialog, ktorý tam bol, skôr diskusia, e, ten vlastne e, bol takého typu doslova do písmena, keď to tak poviem ľudovo, že oko, jeden o koze a druhý o voze. Uh-huh. Mhm. A toto by som teda rád dnes e, trochu snažil ukázať, uvidím, ako sa mi to podarí. E, a skúsme si to teda eh, rozobrať. Dobre, dobre, tak asi by sme mohli začať tak, ako vlastne tá téma vôbec bola nadefinovaná, ale ak vám nejak naruším vašu prípravu, tak kľudne to ignorujte, čo teraz poviem, ale podľa mňa by sme mohli začať tým, ako to vlastne celé bolo v tej televízii nastavené a tam bola vlastne tá prvá otázka, ako som už v úvode naznačil, že my sme sa mali vlastne akoby odpichnúť v úvode od toho, v akom stave sa dnes médiá na Slovensku nachádzajú. No a ja som vlastne prišiel na to, že teda už to za, to za pár sekúnd zistíte, dokonca som to vedel pred tou reláciou, že už to tak bude, že, že naozaj tam asi nepôjde o nejakú úprimnú diskusiu, ale že sa to nejak niekde inde bude zvrtávať, tak som vlastne len stihol v rýchlosti povedať, že teda tam sú tie tri problémy, že sú tie médiá v zlom stave, mainstreamové, pretože sú v rukách oligarchov, ktorých vlastnia, sú v rukách korporácií, ktoré ich e, vlastne dotujú financiami cez reklamu. A to tretie, čo som povedal, to bolo to, čo som aj očakával, že najviac ich zabolí a tam asi ani podľa toho, čo hovoríte, nechápali, čo som povedal. Keď som povedal jednoducho, že veľkým problémom je to, že obsah médií definujú mimovládne organizácie financované zo zahraničia, ktoré vlastne vytvárajú obsah týchto médií. Tak to som stihol povedať, potom sa už vlastne strhla mela a už to išlo kade tade na všetky možné smery. Tak, tak ak nemáte nič proti, tak možno týmto by sme mohli začať a tieto veci vlastne tak nejak hlbšie, hlbšie rozobrať. Ne, no, poďme tak, Hej? ako Či... tomu veľmi logika veci. No. Čiže je tu otázka, že či teda najskôr prvá, že či teda ten hlav, hlavný prúd médií stráca tú dôveryhodnosť, alebo nie. E, sami Mm, vlastne tie hlavnoprúdové médiá hovoria, že, že áno, deje sa tu spochybnenie uh-huh. tej, tých, tých e, hlavnoprúdových médií. Ľudia im jednoducho e, postupne sa akoby od nich odkláňajú. E, bol tam uvedený ten údaj podľa prieskumov, že 30% ľudí uprednostňuje alternatívne médiá. Uh-huh. No, e, nie je vôbec otázka, že čo sú to alternatívne médiá, to sa môžeme dostať potom akože neskôr k tomu. Predpokladajme, že tá veľmi nesúrodá, nehomogénna skupina e, vlastne takýchto malých akoby informačných kanálov, že zostajeme pri tom, že alternatíva, aj pri tom slove alternatíva, mm-hmm. lebo by ste sa tam ohradili, že teda že by ste si ho <laughs> vlastne nevymysleli. Tam už tuto jeden akoby ten problém zaznel, že, že alternatívou k spravodajstvu je čo. Mm. <laughs> no, to je typická mm, vlastne forma, keď, keď sa onálepkuje niečo, tak, e, tak potom z toho logicky môžu vychádzať vlastne nezmysly, nekonzistentné veci. No ale <clears throat> ja by som rád upresnil tu tých 30%, mm-hmm. Teda tých 30%, no. čo už idú, čo už vyhľadávajú alternatívne zdroje. Hm. Hej, toto. Uprednostňujú tam. Ale dá uprednostňujú, hej, hej. No a teraz, teraz, toto je dôležité. Ja som, mm, tak ako ja teda vyučujem, tak co do okolností pre istú skupinu študentov je teraz jedno, aký to je odbor. Mám, učím teda viacero odborov je jedno, ktorá to je fakulta, berme to ako, že taká malá vzorka vysokoškolských študentov, nereprezentatívna a tak ďalej. Ja som vlastne vysvetloval z okolností, čo je to korelácia, teda vzťah nejakých dvoch e, fenoménov psychologických. No a e, tak z hodov okolností e, bol vtedy deň, keď e, Donald Trump e, vyhral Eh, prezidentské voľby. Mm-hmm. Ešte to vtedy nebolo oficiálne. No a keďže sa snažím byť taký aktuálny a vlastne praktický, tak som si povedal, že však veď to bude veľmi pekná príležitosť študentom to ukázať, takže som povedal, že dobre, zoberme si dva psychologické teda fenomény. Jeden je, že koho preferujete e, ako amerického prezidenta. Jedna vec je, že Američania Eh, si volia, ale tá otázka je, sa dotýka celého sveta, je to predsa len svetová veľmoc. Takže aj u nás, aj v médiách to bolo veľmi aktuálne, boli tie preferencie, koho, koho by ste radšej videli, teda ako amerického prezidenta. Boli dvaja kandidáti, je to veľmi jednoduché, s tým, že mm, eh, vaša preferencia nemusí byť, že buď jedného alebo druhého, alebo, ale môže byť aj taká nejaká spojita, že skôr, ja neviem, Hillary Clintonovú alebo skôr Donalda Trumpa. Je to niekde taký interval medzi spojitý. No a druhý fenomén bol, že teda e, ktoré médiá, e, z ktorých médií čerpáte teda informácie. A opäť boli dve také možnosti, že jedna bola teda, že mainstream, hlavnoprúdové, druhá, že alternatíva. Povedal som, že je jedno, čo si vlastne pod tým predstavíte, chápete to vlastne z vášho subjektívneho pohľadu, tak? Ne? A tiež to môže byť také spojité, že nemusíte len jedno alebo len druhé, ale môže aj niečo byť medzi tým, že tak ako to vy vlastne ste zvyknutí uh, čerpať informácie. No a tieto dva, dva fenomény, človek si mal teda vybrať, že či teda Millery alebo Donalda Trumpa niekde nejaké vlastne číslo na intervale a to isté s médiami. No a <clears throat> potom sa nakreslí taká os, jedna taký kríž, jedna os, druhá os a na tom e, na vodorovnej osi máte, že z jednej strany ja neviem, Hillary, z druhej Donald Trump a, a vertikálna os bude, ja neviem, že e, hlavnoprúdové a e, alternatívne s tým, že vy si na tých osiach vyhľadáte, že kde ste sa vy umiestnil a na tej spojnici, kde sa to vlastne stretá, tam dáte bodku na ten diagram. No a povedal som študentom, že dobre, že si ukážem hneď aj korelačný diagram, aby to bolo také názorné, že každý si zoberie vlastne fixku na tabulu, na tú bodku, na ten, do toho diagramu za seba, vlastne na to príslušné miesto, e, kde kde je on, ja sa nebudem pozerať, mm, nebudeme o tom vlastne špekulovať, nebudeme to ani interpretovať, že či to je dobré alebo zlé, že to teraz dajme bokom, je to taký akoby výskum psychologický, mhm. nezáväzný, nereprezentatívny. No a k môjmu prekvapeniu nakoniec e, vlastne sa ukázalo v podstate to isté, čo tvrdí tento údaj, že zhruba 30 e, vlastne tých študentov bolo na tej strane tých alternatívnych médií, že viac k alternatíve. Čiže de facto uh-huh. uprednostňujú. Uh-huh. A bol som vlastne dosť prekvapený z toho, že, že vlastne neboli také tie extrémy, že, že len, len hlavnoprúd alebo len alternatíva, ale že sa to tak rovnomerne vlastne tiahlo tým, tým, tým diagramom s jemným príklonom teda k tým eh, hlavnoprúdovým médiám. No a mimochodom vyšla celkom e, silná korelácia medzi tým, že keď čím viac ste čítali alebo sledovali e, hlavnoprúdové médiá, tým viacej ste mali e, bola hmm. tá pravdepodobnosť, že, išlo, hej? Že, že budete voliť Hillary a mm. naopak, že čím viacej alternatívy, tým viacej teda mm. Donald Trump uh, opakujem, nereprezentatívne uh, je jedno, čo to bol za odbor. Len taký akože malý, malý vlastne výskum. A z toho vlastne vyplynulo, že v skutočnosti je to ešte horšie, že to, že to je len časť tej pravdy, že 30% uprednostňuje alternatívu. V skutočnosti väčšina ľudí sleduje aj, aj. Hej? Čiže mhm. aj mainstreamové správy, aj alternatívne. Uh, Čiže takáto je podľa mňa realita a toto je taký presne ten príklad tej takej polopravdivej <laughs> informácie, že v skutočnosti uh, ja si osobne myslím, že z toho výskumu vyšlo, že väčšina teda sleduje uh, aj aj a 30% sa prikláňa viacej k tej alternatíve. Uh-huh. Uh, a teraz otázka je, čo to znamená. To na tom nie je nič zlé, podľa mňa. Uh, ľudia by mali mať na výber, žijeme v demokracii a bojovali sme za pluralitu názorov. To je jedna strana mince. Druhá je, že tá pravdivosť. Že samozrejme, keby sa väčšina ľudí teraz prikláňala k nejakým úplne lžiam a hoaxom, ako sa to dnes volá tak ďalej, to by tiež nebolo kto vie čo. To je takoby tá druhá strana mince. Ale vo všeobecnosti tá de- demokracia je definovaná cez tú pluralitu a to je základ tej demokracie. Áno. A v tomto ohľade ja si myslím, že e, to, že ľudia sledujú obidva prúdy v nejakom pomere, každý v inom, neznamená, že uveria vlastne všetkému, či už z jednej alebo z druhej strany. E, sledovať alebo uprednostňovať alternatívu neznamená, že, že súhlasíte so všetkým, čo, čo tam je. To neplatí ani pre mainstream, podľa mňa to neplatí ani pre alternatívu. E, samozrejme sú extrémne prípady, ale štatistika je podľa mňa nejako tak rovnomernejšie rozdelená. Mm. Ľudia dnes nie sú hlúpi, nám IQ podľa výskumov plošne v zásade neklesá. Určite s vysokou pravdepodobnosťou za posledné obdobie nekleslo. Je otázka teraz v poslednom období, či stúpa tak, ako stúpalo teraz podľa štatistík. E, čiže z pohľadu akoby demokracie by práve tí demokrati mali povedať, veď to je dobré, keď ľudia sledujú rôzne názory, rôzne pohľady, tak to by malo byť dobré. Hej, že majú možnosť výberu, jasné. Uh, Demokracii, no. Uh, no a teraz otázka je, že ale tu evidentne vzniká niečo, čo je mimo ten hlavný prúd, teda tá alternatíva je tu veľmi rôznorodá, to opakujem. Uh, tým, že vlastne som chodil do toho slobodného vysielača, sledoval som tie alternatívne médiá, tak to je veľmi rôznorodé aj čo sa týka pohľadov, aj čo sa týka kvality informácií a tak ďalej. A je naozaj zaujímavé, že tu vzniká niečo názorovo úplne iná platforma, ako je, je teda v hlavnom prúde. A otázka je, že prečo toto vzniká? Prečo si už ľudia nevystačia? s, s tými správami hlavného prúdu, keď je to teda tak, ako, ako tvrdil, ja neviem, pán Dobšinský, tej relácii, že áno, tlaky sú, ale veď predsa ako tu je tá česť a že, že tým hmm. tlakom sa odoláva a tak ďalej. No, takže e, tu je tá otázka, že či sa teda od, odkláňajú tí ľudia postupne, no tak sa odkláňajú a to o tom svedčia aj tie výsledky volieb no, až v a to si evidentne aj oni uvedomujú, lebo takto to bola aj nadefinovaná tá otázka. Čiže... O tom diskusia hej, nebola. Hej, no? hej, hej. Takže otázka je, že prečo sa hmm. toto deje. No, tie vysvetlenia e, mainstreamu, tie si ešte teda preberieme. E, vy ste teda tvrdil, že, že tá neúprostná pravda je, že mainstream že, tá altern- že nie je pravda, že tá alternatíva ich odkláňa, alebo ruská propaganda, alebo čokoľvek, e, že to nie je teda tým, že by to tá alternatíva alebo ruská propaganda robila tak dobre, ale že ten mainstream to robí vlastne zle. Mm-hmm. Do istej miery. Áno, Možno teda vlastne klame. A klame takouto modernou formou, e, nie teda otvorenými klamstvami, ktoré je možné vlastne akoby tak pristihnúť, že aha, toto je úplná lož, aj keď podľa mňa aj toto sa už zhustilo. Hm. Ale e, vlastne polopravdami. Tak ako sa dnes klame, že poviete polopravdu, čiastočnú pravdu a niečo nepoviete. Lebo to sa vlastne oveľa ťažšie ani nie, že dokazuje, ale vyčíta. Viete, že, mm. že však, ale toto ste nepovedal. No ale no, tá obľúbená výhovorka je potom, ale ja mám vlastne nejaké, ja razím nejaké presvedčenie, nejaké hodnoty a toto mňa nezaujíma, ja si môžem hovoriť, čo ja chcem Hej. a to, čo ja hovorím, je pravda. Tak, a to, čo vravíte vy, to je blúd, bodka. <laughs> je to vyriešené. No. A takto sa dnes klame a toto, je, toto mňa toto na tom fascinuje z toho psychologického hľadiska, že, že e, to, to, to zlo dnes keď to tak mám povedať, moralizujúco, ono vlastne si dáva pozor, že, že e, nejde do takých do takej tej otvorenej propagandy, tej lživej. Do také jednoducho viditeľnej, povedzme. jednoducho viditeľnej, to mm. už mhm. máme za sebou. Dnes Hej. sa proste ťahá za tie nítky tým, že podsuniete tak tú polopravdu a, a na, to, na to sa tí ľudia chytia. A nevšimnú si, že nedostali celú pravdu. A keď náhodou niekto začne, že ale tu ešte niečo treba doplňať, no, no, tak vy len akože poviete, no však ale ja som to dal tak, ako to je, čo ja robím zle, veď ja overujem tie zdroje, je to overené z mhm. viacerých mm-hmm. strán, robím poctivú žurnalistiku, nie? Mm-hmm. No a na toto si treba dať pozor, lebo keď sa to deje e, vlastne tak, že, že väčšina tých správ je vlastne polopravdivá, že, že zásadné veci tam jednoducho chýbajú, vzniká totálne skreslený obraz sveta. Hmm. A, a toto je podľa mňa tá príčina, že ľudia v skutočnosti ako hm, je taká je také hm, dnes také hm, také, také presvedčenie, že ľudia sú, nie sú hlúpi a tak ďalej. Ale samozrejme, vy ich môžete oklamať, ale nejako podvedome tí ľudia cítia, že sú klamaní mm. a v tých skupinových efektoch sa to potom niekde prejaví. Mm-hmm. Čiže sa to nedá dlhodobo nejako tlačiť. Hej, že, to že, sa potom skôr či neskôr ukáže, tak, hej, hej. E, začne sa to zadrhávať, takýto mm-hmm. typ vlastne jednostrannosti potom začne, začne z toho akoby nevedomia tej spoločnosti vlastne tu a tam niečo vlastne vytriskávať a e, tí ľudia podľa mňa toto, toto začalo podvedome ľudia oni chcú pravdu hľadať a tam popadla otázka, čo je pravda. Hej, môžeme ísť do, do filozofie a tak ďalej. Proste ľudia chcú poznať celú pravdu, mm. tak aby, aby si vedeli vysvetliť ten svet, že čo sa deje a vedeli nejako predpovedať, čo sa stane. Skrátka, o tom je aj vlastne tá vedeckosť a ľudia túžia po, po tejto pravde a môžeme si hovoriť, že, že čo je to pravda. Tak ďalej. Proste chcú vedieť všetko, čo, čo je relevantné k danej téme a chcú, chcú to vedieť kvôli tomu, aby sa vedeli kompetentne oni rozhodnúť. A e, z tohto pohľadu ľudia de facto podľa mňa robia uh, takú, tak nevedome hľadajú vlastne celú tú pravdu, takže oni z, naozaj sledujú teda aj tie, ten hlavný prúd, tú solidnú, tú overenú pravdu, mm-hmm. tú garantovanú z viac zdrojov, žurnalistika a tak ďalej, ale tak, že je vlastne z časti jednostranná, nie, je tam niečo za, za, za akoby zamlčané, tak hľadajú tú druhú časť pravdy v alternatívnych zdrojoch, tú nepohodlnú, prekvapivú, častokrát zašumenú hoaxami. Mm. A, ale keby aj polovica hneď z toho, čo tá alternatíva povie, bola pravda, zvyšok boli totálne lži, tak už tá polovica stačí na to, aby vlastne sa ukázalo, ukázala tá jednostrannosť tých, toho hlavného prúdu, že, mm. že tam niečo zásadne vlastne smrdí. A zároveň sa tým ukáže vlastne aj potreba potom tých médií, že jednoducho tu musia byť potom akoby uh, médiá, ktoré hovoria tú druhú časť pravdy. Aj keď teda sa, ako hovoríte, stáva, že sa mília proste, že dochádza k tým hoaxom, ale veľakrát to nie je proste, že zlý zámer, ale nemáte tie možnosti proste, ktoré majú e, mainstreamové médiá. Ja som to vlastne chcel mu povedať, že keď som sa opýtal pána Dobšinského, že však koľko máte rozpočet, on nejak tak na mňa civel, ale a potom mi tam povedal, že však keď som mu povedal, že vy máte 122 miliónov a my máme proste, proste necelých 100 tisíc do roka a vy máte 122, tak mi na to povie, že ale že chudoba cti netratí a vy musíte ako proste aj, na, aj napriek, že máte nízke. No a to je vlastne, že do, dobre, ale nemôže ísť do kopca, ja sa nemôžem porovnávať s tým, kto ide do kopca na aute a ja šlapem na bicykli, to je strašný rozdiel. A a to je tiež jedna z vecí, ktorú podľa mňa treba v tejto chvíli tiež ako spomenúť, keď, keď hovoríme, že tá, že tá druhá časť tej pravdy, ktorú proste ten mainstream zatají, ten seriózny, overený, a ktorý hovorí len tú jednu pravdu, ale zatají tú druhú, tak treba povedať, že tá hoaxami zašumená druhá časť pravdy, jednoducho veľakrát to práve vychádza práve z toho, tie, tie hoaxy, že jednoducho vy nemáte tie finančné možnosti, ktoré má, ktoré má mainstream. Ja som to povedal ešte tak, dajte mi, dajte mi aspoň polovicu z toho, čo máte vy, nechajte ma rok pracovať a potom sa poďme porovnávať, že kto ako pracuje a čo robí. To som možno len tak ako na doplnenie ešte, ešte otázku týchto financí chcel. A vôbec rozpočtu spomenúť. Hej, no, uh, realita je taká, že uh, ľudia si nezaplatia tie, ten, ten hlavný prúd. Mm. mm z rôznych dôvodov to odmietajú platiť. Uh, tie médiá jednoducho hlavnoprúdové nariekajú, že majú čoraz menej a menej financií, ľudia to nezaplatia a de facto sa tak stiažujú, že, že e, vlastne sú vydaní v šanc tým inzerentom a tým oligarchom No ale na druhej strane sú tu vlastne, je to tá alternatíva, kde, kde si to ľudia v drobnom platia, ale platia a je to bez tých inzerentov alebo s, s veľmi malou reklamou. A e, no, to je tiež taký zaujímavý fenomén, že tie, ten hlavný prúd vlastne tak trochu odbočím, že celý čas hovorí, aký je ten, ten, ten konzumný kapitalizmus dobrý a, a tak ďalej. A no potom celý čas o tom presvieča tých svojich uh, vlastne odoberateľov. Hmm. A potom, keď oni, keď na to prídu, tak oni sa k nemu postavia čisto konzumne a povedia, no ale ja to chcem zadarmo. No. To, to je len taká akože poznámka bokom, že, že Mm, ako sa to postupne časom vlastne premietne, že, že, že nakoniec si človek zožne to, čo je. V tej alternatíve jednoducho tá, tá tvrdí, že keď chcete pravdu, musíte si ju platiť a vychováva si tých svojich e, mm. poslucháčov, priateľov. Postupne to napreduje, postupne tie peniaze sa vlastne získavajú a robustne to. Mm. E, takže uvidíme, kam, kam, to, kam to povedie. No dobre, otázka tej polopravdy, ktorú ste aj vy tu zopakovali, vlastne to je to, čo sa mi aspoň to málo podarilo pretlačiť tam ten večer, je to, že uh, som povedal, že jednoducho toto je ten novodobý spôsob klamania, že vy proste už nepoviete, že, že sovietský zväz a že tam cesty zo zlata pomaly, lebo to je proste blbosť, ktoré už ani vtedy ľudia neverili, že už sa neklame takto blbo, ale že sofistikovane, že polopravdovo. Ja, tam som tam dával ten príklad toho a tam mi potom už rozbili myšlienku a nevrátil som sa vlastne k podstate, prečo som vyťahol aj, aj tú vec okolo dohody z 21. februára na Ukrajine, lebo som tým chcel vlastne povedať potom ďalej, keby mi neprerušili myšlienku, že keď hovoríte o otrhnutí Krymu, tak hovoríte len časť pravdy, lebo, lebo celá pravda je, že Krym by sa nikdy nebol otrhol, keby sa bola bývala dodržala dohoda z 21. februára a keby nebolo bývalo vraždenie ľudí v Odese. Hej, že to je tá celistvá pravda, ktorú vy ale už nedopoviete. A teraz čo sa chcem spýtať, že, že prečo to je, pán Marman, prečo, e, prečo sa hovorí len tá polovica pravdy v mainstreame? Prečo sa takýmto spôsobom klame? To je, že kvôli čomu? No, uh, uh, ja navrhujem, aby sme si dali teraz skladbu. Mm. Uh, potom si... Ale nezabudnete na túto moju otázku. Nie, nie, však... <laughs> Dobre. Smerujeme jednoducho. <laughs> Dobre. Ak teda sa... Nie, nenahnevam A vyústi to do toho, že jednoducho tie médiá robia takú e, polovičnú robotu, mm-hmm. tak si musíme ukázať aspoň nejaký príklad, že kde taký, taký nejaký ilustratívny konec koncov aj oni to po vás vtedy žiadali. Mm-hmm Takže e, najskôr si ešte predtým, než si vôbec povieme, že prečo, tak si ukážeme, že, že kde napríklad. Mm-hmm, také konkrétne príklady. Dobre, takže budú po skladbe príklady na práve to, že ako sa dnes moderne klame, kde sa teda hovoria len polopravdy, akoby potvrdenie vlastne toho, čo zaznelo aj v ten večer u Havrana. No a potom budeme odpovedať aj na otázku, prečo sa to vlastne celé deje. Tak poďme si niečo vypočuť. sme sa prepracovali predsa len po úvodných technických problémkoch k pesničke a zároveň teda už aj k ďalšej časti e, našej dnešnej, v podstate mimoriadnej víkendovej relácie v prvej línii, ktorej dnes som po dlhšej dobe e, privítal na Skype pána doktora Petra Marmana, univerzitného psychológa. Vraciame sa v našej téme ešte vlastne k tomu, k tej relácii, ktorú sme vysielali, no nie my, ale ktorá zaznela v útorok e, na RTVS a to bola vlastne relácia, ktorá sa mala venovať kvalite médií. Ehm, to, čo zaznelo vlastne v tej úvodnej časti našej dnešnej relácie, lebo hľadáme odpovede vlastne, ktoré v tej relácie nejak, z nejakých dôvodov proste zaznieť nemohli, nezazneli a chceli by sme sa vlastne o tejto téme trošku hlbšie porozprávať. Takže doteraz sme sa vlastne dozvedeli, že je to tak, konec koncov sama RTVS to tak aj nadefinovala, že jednoducho mainstreamu tá ehm, sledovanosť klesá klesá dôveryhodnosť, čiže skôr sa potom treba pýtať, že prečo, čo sa, kvôli čomu a už aj pán Marma naznačil, že je to preto, lebo mainstream to robí zle. A zle znamená, že jednoducho e, nehovorí sa celá pravda, že to je akoby ten novodobý spôsob klamania, že vy nepoviete úplnú blbosť, nepoviete úplné klamstvo, ktoré by bolo ľahko odhaliteľné, ale že sa to robí spôsobom, že poviete polopravdu. Že poviete polovicu pravdy a tú druhú nejako taktne zamočíte. No ale aby sme vlastne mohli sa dostať k tomu, že, že prečo sa toto celé deje, kvôli čomu to vlastne ten mainstream takto robí, tak asi by najskôr bolo naozaj dobre odpovedať si na otázku, že fajn, dajme si zo pár príkladov, že kde je to tak viditeľné, tak, tak poďte na ne. No, <clears throat> jeden viem posúdiť <laughs> veľmi dobre z odborného hľadiska psychologického, to je práve reklama čo je uh, vlastne tým motorom uh, médií dnes. Uh, e, média získavajú gro svojej, svojho financovania uh, z reklamy. A tu stojí otázka uh, vlastne tak, že čo tá reklama teda či to je pozitívny alebo negatívny spoločenský jav, že ako sa, ako sa k nej postaviť. Lebo ľudí bežne tak, ako tá, tá reklama otravuje. No, my sme si to analyzovali hneď v niekoľkých reláciách. Ten záver bol, že reklama mm, veľmi mm, málo vlastne informuje, ale veľmi veľa manipuluje mm, naozaj takými drsnými psychologickými metodami de facto podmienuje nás nákupu výrobku a poťahuje nás za nejaké emócie, ktoré s tým výrobkom vôbec nesúvisia. Ehm, de facto podmienuje tú masu na, na konzum, má to závažné spoločenské následky, ehm, má to vplyv na, na umenie, náboženstvo, konec koncov i na vedu, na celú spoločnosť, ehm, sú tam vlastne to sociálne učenie, keďže tom už vyrastajú tie e, vlastne deti, tak to, to je proste z, z, z veľa strán je to negatívny spoločenský jav, práve preto, že reklama neinformuje, a to robí minoritne, ale hlavne manipuluje. A e, teraz niekto by mohol povedať, no tak, ale tak to je proste odborná psychologická vec, ale e, to si môžu overiť aj teda e, novinári. A môžu sa teda pozrieť do tých učebníc eh, psychológie reklamy, urobiť si nejakú jednoduchú lingvistickú analýzu, kde sa o modifikácii postojov, názorov a presvedčení a, a úprave správania a tak ďalej, tak aby vlastne človek kupoval, kupoval, kupoval. No a keď by to novinári urobili, ani nemusia byť psychológovia, stačí to urobiť vlastne, že však veď pozriem na to, to je vlastne ideologická učebnica, ktorá hovorí, ako toho človeka naozaj manipulovať, e, zmeniť ho, tak by pochopili, že, že te, toho modelu e, súčasného financovania médií by sa jednoducho museli vzdať, že ten je, ten je úplne prehnitý a morálny. E, porušuje ich vlastné kodexy e, novinárske a tam je ten dôvod, prečo sa to podľa mňa nedozvieme z tých médií, lebo hneď by z toho vyšli konsekvencie, že no dobré, ale keď by niekto ukázal teda tú pravdu, tak by to malo dopad vlastne na to médium, ktoré, médium, ktoré takto funguje a mhm. prišli by tie mhm. nepríjemné otázky. Mhm. Toto je eh, jedna časť eh, akoby také, že kde sa nepovie tá celá pravda. Eh, keď niekto keď ja som začal s tými reláciami, tak z hodov okolností vtedy e, vlastne na smečku bežala kampaň o vizuálnom smogu, ale to sme si vysvetľovali, že že keď tlačové médium vlastne podporí akoby hnutie proti vizuálnemu smogu, tak tým de facto tých len inzerentov sa snaží z inej oblasti, kde ona nefunguje, presunúť do oblasti, kde funguje. Čiže to, tu, tu nejde o to nejakú oblasť tej reklamy izolovať, ale ide o to popísať celú tú reklamu, mm, že, že proste je jednoznačne hlavne negatívnym spoločenským javom. Ale o tom je hneď, e, ja neviem, 5 relácií som o tom mal e, vlastne zo začiatku mm. e, relácií o slobode v Slobodnom rádii. Takže tam si, tam si to môžu vypočuť e, záujemcovia podrobne, detálne vysvetlené. Ale e, sú aj proste tie príklady, vy ste hovorili o Ukrajine, mňa zaujalo e, mňa zaujal ten príklad, ktorý ste vy tam tak jemne spomenul, ale nenechali vás dohovoriť. To je vlastne islamský štát. Tu, tu sa tiež dá pekne ukázať, že, že lebo tam sa niečo povedalo, ale niečo sa zamlčalo. Tak mm. No, zrazu sa nám tu rozmohol teda islamský štát. E, ne, nepovedalo sa, že kde sa vzal, že, <laughs> čo to boli vlastne za ľudia, ktorí, ktorí sa tam zobrali, kde, kde sa vzali. Zrazu len vznikol veľmi rozhľadlý islamský štát. E, no a teraz ten začal viesť vojnu na vojnu potrebujete, vojné náklad nákladná vec, na ňu potrebujete veľa peňazí, aby ste nakúpili zbranie a vybavenie. A tu treba financovať, tak je možnosť, že ju teda financoval niekto zvonku, čo pri súčasných e, možnostiach a oblúbenosti zmrazenia účtov a sankcií na konkrétne osoby, firmy či štáty, ktoré sú tak obľúbené teraz, by podľa mňa pre západný svet rozhodne nebol problém. A je to potom otázka, že dobré, to je akoby ten zdroj financovania zvonku, ten zdroj financovania znútra, môže byť vlastne tá ropa. E, dokonca ten hlavný prúd aj vyrátal, že koľko E, teda tých peňazí vlastne denne získava z predaja ropy. Čiže tá, toto sa povedalo, že toľko a toľko barelov ropy denne musia e, tí teroristi predať, aby mali, a to bolo v miliónoch dolárov denne, aby mohli teda financovať svoje, mm, svoju vojnu, kde samozrejme potrebujete aj zbranie, tie zase tiež musíte niekde kupovať. A tu sa dostávame k podstate veci, že, že e, kto od nich teda tú ropu kupoval, cez aké firmy a účty to šlo, odkiaľ oni kupovali tie zbranie, zase cez aké firmy a účty to mm-hmm. proste išlo. E, to, že naši novinári u nás nemajú tie možnosti, lebo sme malé Slovensko a tak ďalej, to prechápem. A teraz otázka je, dobre, a nedá sa to pohľadať teda tej západnej investigatíve. Samozrejme, že sa to tam pohľadať dá. Boli na to aj nejaké také okrajové vlastne dokumenty. E, teraz si nespomínam, tuším, ARD to malo e, vlastne reláciu, kde tam tí nemeckí reportéri zašli teda na tú tureckú hranicu, zistili, že aký je tam rušný, e, rušná prevádzka, kde sa do islamského štátu vozí no, vlastne vybavenie a, a z islamského štátu späť do Turecka prichádza vybavenie. E, v podstate tá vojna smerovala k tomu, že aby bol prístup k moru na západe, akože aby sa tá ropa mohla vlastne ďalej e, posúvať po mori, čo podľa mňa nie je zase taký problém zistiť, že kam tá loď smeruje a rovno ju odchytávať proste na mori, keď, keď chcete urobiť proste embargo proti terorizmu, proti terorizmu a bojujete. No, no. A, <laughs> to, to, aj keby tam zrovna to, mali no. ten prístup k moru, tak <laughs> tá loď to je strašne pomalá vec. A, No ale potom aj tak tento západné pobrežie jednoducho e, vlastne bolo izolované a zostalo vlastne už len to vnútrozemie a teraz kam tá ropa mohla ísť, tak vlastne vám zostane jedine to Turecko. E, čiže kade a kam sa distribuovala tá ropa, lebo to išlo o kvantum barelov denne, to ne, ne, nebolo taká, taká malá vojnička. E, ten islamský štát, eh, respektíve aj tí ľudia okolo bojovali, tie rôzne frakcie proti regulárnej sírskej armáde. A keď nebojovali proti nej, tak bojovali proti niekomu, kto proti nej bojoval. Eh, tam bolo proste jednoducho viac strán, takže mm, to rozhodne neboli malé objemy. A do toho si predstavte, že teraz tí spojenci tam robia tie nálety E, de facto na ten islamský štát, lebo v tej koalícii bojujú proti terorizmu a bojujú proti tomu islamskému štátu. No a mm, z toho vlastne vyplývajú tie otázky, ktoré si normálny človek jednoducho bežný musí položiť, že tak bojujeme proti tomu islamskému štátu, tak dobre, tak tá ropa teda, kam naozaj teda ju, ako, akými kanálmi ju predávajú, to tí e, spojenci nevedia, nemajú tie satelitné snímky, nemajú tú rozviedku, Eh, veď to niekde musí v konečnom dôsledku prejsť cez hranice niektorého štátu. A to je obrovský objem, ktorý sa nedá nevšimnúť, o to ide, že tam no a teraz, sú tisíce. Teraz prichádza to zaujímavé, že to, to boli tisícky náletov, ktoré tam spojenci robili a to oni ako E, oni vlastne tie, akože minimálne teda tie kamiony, ktoré tam museli s tými barelmi chodiť, e, tie oni ne, ne, nebombardovali neho, a to nehovorím o infraštruktúre, že niekde tú ropu proste museli vyrábať, tak ju nebombardovali. Lebo v Srbsku toto nebol problém. V Srbsku behom myhnutia oka rozbombardovali celé Srbsko a vrátili ho o 50 rokov dosadu. Vrátanie mostov, vlakov a podobne. E, v tom islamskom štáte vlastne toto problém zrazu asi teda bol, keď bola vojna v Iraku, e, ale konec koncov aj v tom Srbsku, tak sme mali priame prenosy divženie e, vlastne toho bombardovania tých cieľov, že ako kde sa bombardovalo, aké to zanechalo následky. Tá armáda si to nenechá uísť, toto PR. E, bolo to vidno na Rusoch, že jednoducho keď Rusi potom do, toho, do toho konfliktu vstúpili, tak si to PR samozrejme, že robili a tá, e, tá, to renomé tej ruskej armády išlo prudko hore, konkrétne teda ruského letectva. E, v Iraku sme mali priame pronosy, v islamskom štáte nič. E, údajne som, ani sa, a to, je zaujímavé, že nikto sa ani nad tým nezau, akože nezaujímal. Len sa zrátalo, že oni to predávajú na čiernom trhu, majú toľko, toľko peňazí a tým pádom majú z, ako zdroj financovania. Mm. Vy, zásadné. Hej? Nič viac. Mm. Akože, toto je to, čo sa ako keby povie, ale nepovie sa to B, že ale kade to ide? Kto to kupuje? Kto sa na tom spolu podiela? Že to od, lebo tam naokolo sú len štáty vlastne, e, ktoré, ktoré by s nimi nemali ako, e, vlastne obchodovať. To je vo vnútrozemí. Tak kade to teda ide? A to boli veľké objemy. No a žiadne satelitné snímky, nič. Potom vstúpi do toho e, teda Rusko. Mm. Zrazu máme vojnu teda v priamom prenose. A čo urobí teda Rusko, aby bojovalo proti islamskému štátu hm. proste reálne? No, rozbombarduje tú infraštruktúru tak, aby ochromilo vlastne ekonomiku vlastne toho islamského štátu. Mm. Presne tak, ako to robili spojenci, keď bojovali proti Hitleru, Hitlerovi a jednoducho vojna sa vyhráva tým, že zničíte vlastne logistiku a týl nepriateľa, ochromíte dodávky zbraní a tak ďalej. Uh, takže toto Rusi samozrejme urobili. Uh, no a tí Rusi potom ale ukázali aj tie satelitné snímky a fotografie. A teraz čoho? No dlhých kilometrových kolón uh, nákladných vozidiel, s barelmi ropy. A ukázali teda aj fotky, ako ich vlastne ničili. A ukázali aj satelitné snímky tej tureckej hranice, kde vyhmatli priamo v, v tlačovej konferencii a, teda ministerstva obrany Európskej federácie ilustratívnu fotku o tých 15 tisícoch vlastne náklaďakov na, na turecko-islamsko-štátnej hranici, e, kde z jednej strany máte 8 tisíc, z druhej strany 7 tisíc náklaďakov a tam prebieha vlastne akoby tá... Čulý obchod. Čulý obchod. <laughs> E, predstavte si teraz e, tú predstavte si tú situáciu, že, že by sme mali túto hraničný prechod ľubovoľný z tých našich hraničných prechodov a teraz by tam bolo 15 tisíc nákladných aut. A to my by sme o tom nevedeli, že, že to tam je. Že, že teda vláda by to naša nevedela, že, že takýto máme rušný, e, rušnú prevádzku vlastne na tých hraniciach. A Samozrejme, že to vedela, samozrejme, že to vedeli aj tí Američania, samozrejme, že to všetci vedeli presne tak, ako to vedeli tí Rusi. Akurát, že Rusi to potrebovali vlastne ukázať, tak to ukázali, tí mhm. západňari to nechceli ukázať, tak to neukázali, lebo im to vlastne vyhovovalo, že ten islamský štát vlastne napredoval, lebo chceli v skutočnosti Asada uh, uh, zničiť. Mhm. Takže v podstate to, ten logický záver z toho celého je, že, že tak, taká tá, taká tá E, vlastne genéza toho konfliktu, že tu zrazu vznikne záhadne odnikial veľký vlastne islamský štát, ktorý zrazu akože bojuje proti Iraku, hmm. bojuje proti Sýrii, regulárnej armáde, e, vlastne rozrastá sa, má infraštruktúru, dokonca v chvíľku bolo, že si tlačí peniaze, logistika a tak ďalej. Hmm. Teraz spojenci proti nemu bojujú, nič sa nedieje, to ako keby, ako keby sa nič nedialo. E, nie sú z toho prenosy, nemáme z toho fotky, nerobí sa PR a tak ďalej. A potom, keď vstúpia Rusy, tak to zrazu sa to zlomí a zrazu ten islamský štát kolabuje, je na ústupe a tak ďalej. Prehráva. No a teraz, e, samozrejme, toto je hypotéza. Tie, tie, tá faktografia je z, z, tak, z takej mozaiky pozdokladovaná, je tam kopec týchto vlastne dokladov aj zo západných staníc, aj z toho eh, aj od tých Rusov, aj od tých Sýrčanov, aj keď tam vlastne niekto zašiel, aj dokonca boli aj Sýrčania v slobodnom vysielači, čiže no, není zase taký problém ani u nás dokonca tých Sýrčanov vyspovedať a, a, a skúmať. Mm. No tak a čo by som teda čakal, že, že sa teda stane, v našom, ako v našich médiách hlavného prúdu, no že si to niekto položí, tieto otázky. Mm-hmm. a nie je to náhodou tak, že, že ten, tí západňari bojujú proti tomu islamskému štátu len fiktívne? E, taký e, vlastne absurdný argument, že prečo sa nebombardovala tá infraštruktúra, a tie kamiony je, že ekológia. Že to by bola ekologická katastrofa. No, áno, áno, to, to, to zaznelo, no. že... <laughs> no. A to ako ke, viete, že ako keby sme tu nemali my pamäť. Že... A potom ale o, o pár mesiacov na to zaznie, že teda Američania používajú strelivo s ochudobneným uránom. E, stále ho používajú a nemienia sa ho vzdať a používajú ho aj tam. E, čo je teda väčšia ekologická katastrofa, keď tam vy vyhodíte ten jak s tou ropou do, do vzduchu, alebo keď tam použijete ochudobnený radioaktívny urán. Z ktorého preukazateľne, nie, že tam miestni zomierajú, ale kopu, kopu tisíc amerických vojakov z tej invazie v Iraku má problémy dodnes z tej, z tej munície. E, a to nehovorím, že používali aj v Srbsku. Dokonca mm. jeden, jeden ten, jednu tú bombu zhodili kľudne e, vlastne pri tých náletoch na Srbsko do Jadranu. To je, no, ne, nemusíme to proste rozoberať. Jednoducho, e, jednoducho tam sú, je tam fúra otázok, ktorú si ten novinár, keď rozmýšľa, nezaujate a hľadá celú tú pravdu a snaží sa vysvetliť si tie skutočnosti, podľa mňa by si to mal položiť a možno, viete, že ja som, ja som psycholog, možno že, možno, že to je celé nejaká taká konštrukcia, ale tie odpovede na tie otázky by ma naozaj zaujímali, lebo to dáva celé akoby logiku, že prečo ten islamský štát bujne, a keď, keď e, vlastne až do zasiahnutia Rusov a potom keď Rusi začnú, tak zrazu akože kolabuje. Takže e, ako to vlastne je? Že čakal by som tieto otázky, že budú niekde zodpovedané, že, že sa to objaví, že niekto to bude nad tým premýšľať. Bude premýšľať tak, že si povie, čo keď tí naši bojujú fiktívne. Hmm. Lebo uh, zoberte si, že tak uh, korupcia je u nás proste vo verejnej správe obrovská. Že? Tak, taký dojem máte akože z tých, z tých, eh, z tých médií. Vlastne korupcia je všade. A prečo teda není korupcia aj v zahraničnej politike? Že prečo by nemohli byť tie motívy čisto obchodné? Že prečo tá zahraničná politika je, je tak, tak kryštálovo čistá, že tam ide o tie ľudské práva, ekológiu, o, o, te, o, o šírenie demokracie a tak ďalej, že prečo tam nemôže ísť o, o bohapustý obchod? Veď logické vysvetlenie by bolo, že, že to je skorumpované aj tam. Keď ten štát vlastne je korumpovaný. Tam máte, tam máte odpoveď, že to už je vyspelá demokracia. Tam si to ty... No, veď vyspelá demokracia. No, to je mantra. Vyspelá demokracia, tam si to nedovolia, tam sú politici pod no, drobnohľadom. Ale štátu to teda ako vyspelá demokracia nevyzerá. A nevyzerá to ani na európskej úrovni a nevyzerá to ani na tej americkej úrovni. Ale keď už potom tie Európania s tými Američanmi niečo robia, tak už je to čisté ako, ako lalia. Veď to, to, potom, že kto je tu naivný, že, že tak čo je teda jednoduchšie vysvetlenie, že <laughs> Čiže tuto je vlastne akože taký príklad, že, že istá časť otázok sa nepoloží. Nikdy sa nepochybuje o tom, že čo v tej zahraničnej politike my robíme, alebo že, že by to bol čistý obchod, že by, že by sa tam porušovali z našej strany proste ľudské práva. Pritom sa rozvrátia celé štáty, Dokonca sa príde na to, že, že, že sú tam ťažké, ťažké klamstva pri, pri začiatkoch tých vojen, viď zbraň hromadného ničenia v Iraku, ale to sa povie až vlastne po rokoch, a, ale tá, to, mm, to ponaučenie sa z toho nevezme. Toto je, toto je vlastne to, kde si môžete myšlienkovo všímať, že istá časť otázok sa nepoloží v tom hlavnom prúde, a vzniká fenomén, ktorý, na ktorý sa stiažujú dnes už rovno mnohí e, čelní predstavitelia štátov, či už aktuálni alebo bývalí, ktorí hovoria o politickej korektnosti. No, čo je to politická korektnosť? Politická korektnosť je, že, že to je vlastne istá forma cenzúry, že vy si isté v, tom vlast, v tom myslení niekam nemôžete ísť. Mm-hmm toto je niečo, čo vlastne zodpovedá tým vedeckým paradigmám, ktoré obmedzujú vlastne to, to skúmanie. Akurát, že tuto je, v takej, toto je to v takej tej spoločenskej úrovni, že, že niektoré otázky sa nemôžu položiť. A e, toto by sme si mali my všimnúť, aby sme pochopili, že čo je teda príčina, čo je príčina vlastne toho, toho, že, tie, že ten hlavný prúd nehovorí celú pravdu. Jednoducho e, tých príkladov by sa dalo zo Sýrie, e, z Ukrajiny, hmm. z finančnej krízy, z migračnej krízy, e, by sa dalo hovoriť N. To sú desiatky a desiatky polopatistických príkladov, kde by sa to dalo ukazovať a ukazovať a ukazovať, že niečo smrdí v tomto štáte Dánskom. <laughs> ako hovorí klasik. To, že, že sa to akože zhústiuje, že finančná kríza, to máte 2008, potom už vlastne migračná kríza, to je nedávno Ukrajina, nedávno Sýria, vlastne je od toho 2011-2012, ale vyústrilo sa to teraz, že sa to vlastne zhustilo, tak to len umožnilo to, že, že ten, tá, to, to ukázanie toho, že ten hlavný prúd neodhaluje a neukazuje celú pravdu. E, to je len, sa to zhustilo tak, že vlastne teraz je to už úplne viditeľné, že Hej. bežní ľudia už to začínajú no, cítiť. Začínajú mhm. vidieť mm. a cítiť. A toto je ten dôvod, prečo, prečo klesá no, dôvera. Vlastne sa odkláňajú a prečo vzniká vlastne dopyt po nejakej alternatíve. Čiže alternatíva nie je tá, ako ste to vypovedal, podľa mňa celkom správne, ktorá zapričinuje ten, tú, tú nedôveru v tie, tie médiá, čiže nie tak dobre to robí tá alternatíva, lebo konec koncov tá to robí tak poloamatérsky, poloprofesionálne, ako kde, to rozhodne sa nedá povedať uniformne, ale ten hlavný prúd to robí tak zle, lebo je e, obmedzený. Myšlienkovo je vlastne obmedzený. Môžeme sa baviť o tom, že kde to obmedzenie vzniká. No a čiž... teraz tá, tá nedôvera ľudí, e, ktorá teraz rastie, lebo vravíte, že sa to teraz tak zhústiuje celé, e, to prebieha akože v, v takým spôsobom, že teraz jasné, že ľudia to už cítia, ale oni už to vedia presne povedať, alebo sa to skôr momentálne u tých ľudí ešte proste deje len na také podvedomej nejakej úrovni vnútornej, že oni niekde cítia vnútorne, že sa im nehovorí celá pravda, ale nejak tak kolektívne túžia po celistvej pravde, celistvosti, ale zatiaľ je to len v takom nejakom nevedomí, alebo už to, to je skôr tak, že už ľudia presne vedia, že tu sa nehovorí pravda, tu sa klamalo. Ako to je podľa vás? Závisí od konkrétneho problému. Pokiaľ ide o migračnú krízu, tam väčšina ľudí aj bežní ľudia e, vlastne niečo tušia, že tu, tu niečo nehrá, že to je, mm. to je čudné. Sýria je ďaleko, Ukrajina je vlastne bližšie, tam to ešte nejako ošetríte, väčšina ľudí to podľa mňa až tak veľmi nepociťuje mm-hmm. e, nejako bytostne, ale tá migračná kríza e, tá vlastne spôsobila taký ten nárast tej nedôvery, tá, táto táto zjavne urychlila, akoby no. uh, e, veľmi urychlila. Čiže Lebo... akoby čím viac sa vás to dotýka, tak tým viac do toho akoby vidíte, hej, že ten problém si uvedomujete, tú dvojtvárnosť. A teraz, teraz aké boli tie argumenty, tie, aké sú argumenty alebo vysvetlenia toho, tých médií hlavného prúdu, že prečo vlastne sa ľudia teda odkláňajú, lebo my sme si povedali teda nejaké vysvetlenie, No ale ktoré sa samozrejme dotýka tej, tej, toho hlavného prúdu a oni by povedali, ale my nič teda netojíme, my sa snažíme poctivo a žurnalistika a tak ďalej. Konec koncov, tak ako to povedali vám. Mm. a to, toto si treba všimnúť, že preto som aj hovoril, že, že tá diskusia bola, že jeden o, o voze a druhý o koze, ľudovo povedané. Oni vám celý čas hovorili, ale Akože tu ide o tú solidnú žurnalistiku, kde overujete z viacerých strojov a robíte tú, proste tú over, overenosť informácií a tu podávate zodpovedne ľuďom a tak ďalej. Toto oni, oni akoby uh, akcentovali a vám to práve vyčítali, že toto alternatíva nerobí z pohľadu nich, je toto úplne hračkárstvo alternatíva, že to je úplne nezodpovedné, to, to, to by sa ani nemalo diať. Mm. Čo prísne vzaté, keby sme neboli v tej situácii, v ktorej sme dnes, by bola úplne akože 100% pravda. Hej? Nemalo by sa to diať, proste jednoducho tie informácie by mali ísť overené a vtedy by nebol problém. Lenže, eh, lenže oni si neuvedomujú, či už z toho dôvodu, že že sú v zajati ako keby toho myšlienkového prúdu, že ich to jednoducho nenapadne, lebo keď to dostatočne veľký okruh ľudí hovorí a akoby zdieľa, tak vznikne taká vec, že, že však to, to, to, to by pre Boha ako, eh, to by, to by tak nemohlo byť, však koľko ľudí vlastne sa podiela, všet, všetky tie akože, renomované tie médiá, to by, to, to akože to by niekoho, to by niekto na to musel prísť, že, že my v tej Sýrii vlastne podvádzame. Nie? Mm. <laughs> A takto čím paradoxne viac je tam tých ľudí, tým ľahšie sa verí tomu, že, že to sú len také konšpirácie, že vlastne paranoidné myslenie alternatív. No však on sa ma to aj spýtal, ten Dobšinský, že a to si vy myslíte, že ja teraz ako dlhoročný novinár tu budem zámerne proste zavádzať a klamať, že ja by som tu teraz akože niečo potajne tu robím. Neviem, či si spomínate, on by to no, tam no, no, no, povedal. Toto je presne to ich, že, či ja to tu teraz som súčasťou niečo tajného, mi chcete povedať, či čo? To je to nepochopenie, že e, tak ako to bolo v tej vede, e, jednoducho tí veci oni, to, tam ni, nebolo spiknutie vo vede, to jednoducho akoby e, sa tak sústredili na jednu časť toho skúmania tej pravdy, to druho tak akoby nebrali do úvahy, lebo, lebo ju nepovažovali za dôležitú že si kľúčové otázky nekládli. To nebolo tým, že by tam bolo spiknutie. To bolo tým, že boli akoby v zajatí toho, toho jedného druhu myslenia, tých mhm. jednostranných akoby svojich hodnot a ne, nekladli si kritické otázky, že dobre, ale nemohlo by tam byť niečo aj vlastne akoby, aj, aj tu, že aj na tom prežívaní, že nielen to správanie, ale aj to prežívanie by sa malo dať skúmať. A toto podľa mňa je väčšina tých, tých, tých novinárov a žurnalistov, že oni to proste jednoducho neriešia. Samozrejme, že tam nikto ich nepresvieča, neviem čo. Oni jednoducho si tie otázky nepoložia a nepremýšľajú nad tým, neberú to. Tak ako ľudia vlastne tí bežní si tie otázky nekladli, pokiaľ tá migračná kríza proste neprišla až, až potom vlastne, keď to príde, tak zrazu sa to ukáže. Že... No, dobre, len viete, že ja rozumiem tomu, keď vravíte, že oni sú v nejakom akoby myšlienkovom zajati, že ich to nenapadne. To chápem, ale teraz, presne keď ste teraz zámerne použili tento príklad s migračnou vlnou, tak um, obyčajný človek to pochopí a oni to nechápu. Obyčajný človek uh, nie je v, v myšlienkovom zajati ako oni akože, čo je medzi nimi, prečo oni, chcem sa spýtať jednoducho, prečo oni nechápu napríklad teraz to s migračnou vlnou? To naozaj sú až takom zajatí myšlienkovom? Hoci, no, hoci ľudia to chápu, alebo je za tým niečo iné, že to skrátka nechcú pochopiť. No a teraz uh, si treba ujasniť, že uh, ten človek vlastne v tom médiu je v inej situácii ako človek e, vonku ten bežný. Ten vonka, vonku bežný nie je akoby pod takým tlakom nejakým. E, v tom médiu si teraz predstavte, že tam sú vlastne zanietenci, ktorí, ktorí proste prinašajú tie správy akoby z toho jedného pohľadu a vám sa to potom, vlastne je to akoby také seba naplňujúce proroctvo, to sa vám neustále potvrdzuje, že že, no ale ten Asad je zlý. No, lebo ten Asad bojuje, tam zabíja ľudí. On je fakt zlý. A teraz neustále vám prichádzajú tie správy, ako ten Asad zabíja ďalších a ďalších a ďalších ľudí. Máte tam tie fotky na stole a tak ďalej. A, <laughs> a teraz ale ten dôvod, že prečo zaži, e, zabíja, ten, ten, ten vás nenapadne, že, že tam by mohli byť akože teroristi a on jednoducho musí prijať aj rozhodnutia, ktoré sú vojenské a vás nenapadne, že teda akože s tými teroristami by sme tam my pre, my pre Boha mohli spolupracovať. Z nejakých čisto zišných dôvodov. Teraz vám sa to potvrdzuje, že, že ale keď, je tu niekto hovorí, že Asad je vlastne dobrý, tak on, on nevie, čo hovorí. Veď ja tu mám fotky na stole mŕtvych ľudí, svetectvá ľudí, ktorí mi hovoria, že boli mučení pri vypočúvaní a tak ďalej. No a <clears throat> tam už sa vám to akoby mm, paradoxne tí zanietenci spôsobia, že si potvrdzujú to, čo, o čom sú presvedčení. Až príliš ľahko tá racionalizácia vlastne nastúpi a keď vy nehľadáte tú pravdu tak, že ste ochotní si položiť e, za každým aj otázky, ktoré by spochybnili vaše predchádzajúce tvrdenia, činy, hodnoty a všetko, lebo je vám to ako menej drahšie ako, ako tá pravda, tak jednoducho tom zostanete uväznení a vy si potom nevšimnete a vám sa to práve naopak potvrdzujete a vy bojujete so všetkými, ktorí tvrdia opak. A potom vám to nejde ani vysvetliť, že Mm. O čom to hovoria tam tí, že čak, čak to, je proste, to je jasné, že to je ruská propaganda. To je jasné, že to sú proste, čak tam sú hoaxy v tých alternatívnych médiách. A, to, a teraz, a tie vysvetlenia, teda by sme sa ku nim mohli vrátiť toho hlavného prúdu, ale podľa mňa by sme si zase no, mohli dať Dobre, to som sa chcel aj opýtať, tak dáme pesničku po nej pôjdeme ďalej a stihneme aj nejaký mail prečítať, ako to vidíte. No, stihneme. Dobre, dobre, tak ak máte nejaké otázky, názory, mail studiozavináčslobodnyvysielac.sk stihneme prečítať a pán Marman stihne ste aj odpovedať. Tak poďme na pesničku. studiozavináčslobodnyvysielac.sk sú maily, kde nám môžete písať. Zatiaľ telefónu linku hovoriť nebudem, lebo sa budeme ešte trošku s pánom Armanom rozprávať a potom dáme vám tak v závere, kde si aj priestor teda na telefonáty. A poďme teda k tým príkladom rýchlo, nezdržiavajme sa, ktoré ste už avizovali teda pred pesničkou. No. no e, čiže ako vysvetľuje ten mainstream e, to, čo sa deje. Mm-hmm. A sú teda rôzne vysvetlenia. Jedno je, že prezaznelo aj v tej relácii, pán Šimečka hovoril, že ľudia sú vlastne pod tlakom ekonomickým, prestávajú veriť systému po toľkých rokoch, že my sme za niečo bojovali a stále a stále nie to vlastne prísť. A v podstate stredná vrstva sa stenšuje a neviem čo, ľudia uh, ekonomicky začínajú pociťovať tlaky a tak podobne. Tak skúsme si tak ako, ja netvrdím, že to rozoberieme úplne, ale skúsme si položiť také nejaké kritické otázky v tomto smere. To tak na západe významne klesla životná úroveň, alebo nie, lebo nezachytil som, že by podľa štatistik sa niečo zásadne ako na tom blahobite tých ľudí zmenilo na západe. Koniec koncov ani u nás u nás je to skôr tým, že jednoducho sme nenapredovali tak, ako sme, ako sme chceli. Uh, a v západných krajinách som nezachytil, že by dramatický pokles nastal plošný. Uh, keď to teda je také zlé, ľudia by mali hľadať jednoduché recepty. Uh, strany typu zvolte nás, my to už tu prečistíme, vyčistíme a hotovo. Hmm. Prečo by zrazu hľadali nejaké zložité konšpirácie? Uh, alebo ďalšia otázka je taká zaujímavá na túto tému, že prečo ľudia teda neveria, že majú tú demokratickú moc? Že keď teda akože sa nejako tak odkláňajú, tak e, prečo, si myslia, že to už nemajú šancu ovplyvniť. No, no tak asi majú pocit, že nech zvolia hocikoho zo systému, je to jedno, lebo systém beží nezmenený ďalej. Bo vidia, že tu moc vlastne nemajú sústavne dlhodobo. A prečo ju nemajú? No lebo systém to zariadi, čo ľudia majú chcieť. Že nie, nie, nakoniec to tak akože vždy vyjde, že aj tak to nakoniec sa tak zvykla, že to je v starých kolejách Teraz, že prečo by zrazu akoby vznikol taký dopyt, že tak zrazu tie médiá mm, sú, sú, sú tie zlé a treba niečo iné, že niečo, niečo, niečo nás tu klame a tak však veď tie médiá, keby odhalovali to celé, tak by tí ľudia im verili, ale dopy, dopytovali by sa po niečom inom. Ďalšie také vysvetlenie s oblúbou je, že ruská propaganda tak tiež si položme nejaké kritické otázky. Máme nejaké... Tá ruská propaganda je, je strašne silná teraz. Nie? Na každom kroku je, všade. Mm-hmm. Dokonca ovplyvňuje rovno voľby. A bohatá Kaď, teraz majú hrubé Zrazu akože po celom svete rozťahaná, no, neuveriteľné. No, tak. teraz, aké sú teda identifikované dôkazy a, a svedectvá na tak veľkú a silnú propagandu, že sa už našlo niečo, že koľko sa toho našlo. A keď sa pozrite na tú propagandu v tom RT a v tom sputniku, a v čom je teda ten recept tej propagandy? Že keď si pozriete tie správy, tak niečo je tam také zázračné. Prečo štát, ktorý je prezlečená benzínová pumpa, kde nič nefunguje ako má, zrazu má tak báječnú a účinnú propagandu. Čo čom je ten recept? Kde sa to prejaví konkrétne? Chcel by som to vlastne vidieť. Rusko, ktoré má výkon ekonomický na úrovni Talianska, zrazu zametá s celým západným svetom. S, s o mnoho väčšími štátmi, s celými zoskupeniami štátov. Koľko musí byť tých trolov a ako ich teda najímajú a platia? A v cudzích jazykoch že u nás, u nás je to teda tá ruská propaganda, kde sa tí trolovia akože najímajú, kto, kto to sú, že našli sme už nejaké konkrétne, že by nejaký človek to fakt si povedal, že tak už mám toho poznať by platili ma a hmm. tak ja teda poviem, ako to bolo. Uh, ne, nemyslím si, že by nebola, že, že všetky štáty proste si robia niečo, ale že tak veľkú, že by štát ekonom, z ekonomicky tak, z, z také veľkosti, ako je Rusko, sa zametalo s celým západným svetom, tak to, to, je, to, je, to, je, to je akože pravdepodobná teória. A tie alternatívne médiá, tiež sa na ne pozrime. Aká je teda tá, tá síla tej alternatívy? Keď sa pozriem teda na tú stránku Slobodného vysielača, tak tam sa referencuje, že v podstate také tie dostupné alternatívne informačné kanály. No koľko je tých, tých správ, ktoré takto prichádzajú? Ko, koľko denne ich príde? Sú to proste stovky a stovky no, <laughs> deže. správ. Deže. Koľko, ak, aké sú počty v tých redakciách? To sú proste jednotlivci, častokrát e, vlastne dobrovoľníci, platení fakt akože dobrovoľnícky. Keby som to zobral z pohľadu počtu ľudí, veľkosti financií, e, počtu správ, ktoré sa vyprodukujú denne, tak to sú proste, to je zlomok z toho, čo je, čo je v, tom, v tom hlavnom prúde. Ako je vôbec možné, že, že to nezanikne v, tom, v tej spleti tých informácií? Ďalší ten argument je, že no, to ľudia sú takí naivní, oni sa tak ľahko dajú chytiť. Dobre, ale že prečo nenaletia potom niekde inde? Tí keď tá alternatíva alebo tá ruská propaganda má taký baječný recept, tak vlastne tí politici a oligarchovia to prečo už dávno neuchytili tí západní a ne, ne, ne, nezneužívajú to. Však zneužívajú všetko, čo sa dá. Vidíte psychologické poznatky s ťažkými manipuláciami. Uh, prečo to tie iné redakcie tak úžasne nerobia? Veď by z toho mohli vytlcť úžasné prachy, nie? určite by sa našiel niekto v, tom, v, tom, v tých západných médiách, kto by nemal zábrany. Dnešný bulvár je západný, to je, to je príklad morálnej flexibility. Prečo to len tá alternatíva tak úžasne robí? Nikto to nevyužije. Ne, ne, aj, aj z tej ruskej propagandy, tie recepty z toho RT, aj, aj z tej alternatívy. E, potom ďalší argument je, že je tu nejaká v podstate kolektívna psychóza, že ľudia to asi prepli už civilizačne, trpia stihomamom a, a vlastne teraz tomu húfne podliehajú takýmto hoaxom. No ale prečo sa to začalo vyskytovať práve teraz? Čo, čo sú tie faktory? A, potom tam bol argument, že pán Šimečka to hovoril, že prišlo to so sociálnymi sieťami. No, len aby sa nezamieniali príčiny a následky, lebo to sa s obľubou potom urobí, keď, keď mám vlastne nejaký druh myslenia, tak ja si v podstate racionalizujem to, čo sa deje, aby to vyhovovalo tej mojej teórii. Mm-hmm. a nehľadám vlastne tú, tú príčinu. Či to nie je aj s tými sociálnymi sieťami tak? Skúsme si to trochu rozobrať, tie sociálne siete čo, čo sa vlastne zmenilo s príchodom Facebooku a spol? No, e, jedna vec sú také tie základné faktografické správy, zväčša sú to teda nejaké také agentúrne, ktoré sú aj akoby tak e, pohľadovo neutrálne, ide skôr o tú faktografiu, že niečo sa stalo. Na to sa potom navezujú nejaké komentáre a analýzy, ktoré toto vnášajú interpretáciu a hodnotový priemet. A potom ešte sa nastane to, že to, sa to celé zabalí do nejakého mm, vlastne takého uceleného celku, ktorý tvorí akoby konzistentný pohľad na svet. Tak by som to nazval. Že takto to bolo pred príchodom e, sociálnych sietí, že vy ste si pozrel tie správy, tej televízii, alebo ste si pozrel noviny, tam ste mali tú faktografiu s tými komentármi, analýzami, ktoré mali ešte vlastne jasné hodnotové e, e, orientácie a z toho pohľadu vlastne interpretovali to, čo sa deje. Vhodne sa to akoby zabalilo a to bol obsah toho, tých, tých novín. A e, vlastne potom keď prišli tie sociálne e, siete, tak tie urobili čo? No, oni v princípe ani tak nezmenili tie faktografické správy, ale začali meniť z časti tie komentáre a analýzy, že to už vlastne akoby to, tie analýzy môže dávať e, hoci kto. A to, čo je dôležité, že začali meniť tie, tie zabalenia tých správ. E, jednoducho už tie správy ku vám neprichádzajú v takom homogénnom celku, ale také veľmi akoby, roztrusené z rôznych strojov. To zabalenie správ už niekto nerobí za vás, ale to si vy nastavíte cez svojich priateľov, akých ich máte z toho vášho pohľadového rámca. Ehm, počujeme sa? Áno, áno, áno. Dobre, dobre, lebo mám taký pocit takého už ticha, že či sa náhodou nestratilo ne, svoje. Nechcem vám do toho skákať, aby som vám neprerušil niť myšlienok, ne. lebo som pochopil, aké je to nebezpečné, keď sa to robí. <laughs> teraz, no. Uh, teraz uh, toto, toto podľa mňa sociálne siete priniesli tú zmenu, že to zabalenie do nejakého konzistentného celku, v ktorom vy ste sa de facto tak ako keby utopil a ne, ne, tam ste akoby bol vo vnútri a nepotreboval ste ísť do nejakého iného, lebo vám to dávalo akoby konzistentné vysvetlenie sveta, e, čo sa dalo teda zneužiť aj na propagandu, na ideológiu. Tak toto, toto sociálne siete zrušili a de facto tie správy prichádzajú veľmi diverzifikovane s rôznymi interpretáciami podľa toho de facto personalizovanie. A v skutočnosti toto je, treba hodnotiť pozitívne, lebo zase prišla vlastne pluralita a stratil sa monopol na tú akoby interpretáciu sveta a e, vlastne teraz sa ukazuje, že tie, že tie lavicové a pravicové, ale aj systémové médiá, že to nebola vlastne skutočná pluralita e, vlastne ten systém vytváral akoby takú iluzornú pluralitu, nejaký hmm. taký akoby uh, systém, Matrix, kde bola ako, akože možnosť voľby, že sme si tak mysleli, že tam je proste nejaká pluralita, ale v skutočnosti to, s, s, tým výberom či už lavicových alebo pravicových médií ste neopustili ten, ten systém ako taký výberom lavicových alebo pravicových strán ste neopustili akože nezmenili systém vo, v demokratických voľbách v úvodzovkách. Skrátka, dobre, práve tak, ako ľudia nemali dopad vlastne na tú, akoby toto, e, tú voľbu vlastne vo voľbách, tak vlastne teraz prichádzajú na to, že, že vlastne nemali, nemali akoby tú skutočnú pluralitu pri čítaní mainstreamových správ. No lebo všetky správy vychádzali ideovo z rovnakých východísk a de facto podporovali vlastne ten, ten systém, to, to status quo. To sa teraz ukázalo, že keď tie sociálne siete nabehli, mm-hmm. diverzifikovalo sa to, tak sa to... alternatíva paradoxne môže pôsobiť oveľa vlastne účinnejšie a môže poskytnúť nejaký alternatívny pohľad mm-hmm. a dokonca aj z tej z toho hlavného prúdu môže vlastne akoby vy, vyhmatnúť z rôznych mainstreamových uh, médií také správy, ktoré keď poskladá, tak vlastne dajú úplne iný obraz, ako je v tom mainstreame akoby väčšinový. Hmm. Čiže vy vlastne hovoríte, do, skrátene povedať len, že sa nejakým spôsobom akoby zrušil doterajší monopol na pravdu? Presne tak. Že Totiž toto zamlčiavanie z pohľadu toho mainstreamu e, vlastne ono, eh, ne, ono to bolo ešte tak, a je to tak rafinované, že, že tam sa nezamlčiavalo úplne. že aj tie, tie správy akoby o tom, o, tých, e, o tej rope z toho, z toho islamského štátu a tak, čo som hovoril, by ste našli aj v hlavnoprúdových správach sem tam nejaké správy, ktoré by to ukazovali. Viď, ja neviem, ten západný dokument z hm. ARD z tej tureckej hranice. A, a, a našlo by sa akurát, že čo sa stalo, vlastne bolo to, že na tieto akoby izolované ostrovčeky, ktoré sú inak alarmujúce, vlastne nikto nenadviazal, to sa nerozvinulo do, nejakej, akože do nejakého škandálu alebo do nejaké zmeny pohľadu na svet, alebo že, že, tuto, že to je nonsens, že vlastne tí Turci akože bojujú proti islamskému štátu a proti teroristom a v skutočnosti veselo s nimi obchodujú. Že štát NATO, členský štát NATO si vo, vo veľkom vlastne obchoduje s islamským štátom. A teraz, keď vy to máte zaobalené vlastne v nejakom takom tom médiu, že povedzme v novinách, tak takéto správy sa s obľubou nedostanú na titulku, nie sú vyhmatnuté, sú niekde zapadnuté v nejakých vedlejších rubrikách, izolované, analytici na ne nereagujú, keď tak, tak len tak akože rečníckou otázkou a tým sa vzbudí akože zdanie tej plurality, mm-hmm. ale e, tie až alternatíva urobila tak, že čo robí čo robí väčšinu času alternatíva v skutočnosti? No, že zozbiera tieto izolované ostrovčeky z tých mainstreamových médií, vidť konec koncov vašu facebookovú stránku, dá to dohromady, zaobalí to, ale zaobalí to do úplne alternatívneho obrazu sveta, kde vlastne sa ukáže, že, že čo sa ukáže? No, že vy, my vlastne tam v tej Sýrii je silne otázne, že či nám ide o nejakú demokraciu vlastne v Sýrii. Či nám možno ide o tie potrubia z toho, z toho Kataru a, a Saudskej Arábie, aby sme to doviedli do Európy, aby sme izolovali proste Rusko a dis, divergo, akože tí, no vlastne distribuovali rizika mm. do rôznych kanálov a, a, a tak ďalej. Proste jednoducho o potrubia, o biznis, o prachy, o, o ropu a plyn dobré, ale... To je, nejak, to je úplne niečo iné, no. ako nám servíruje vlastne tá kryštálovo-morálna politika, mm, geopolitika vlastne západu, kde ide o šírenie demokracie a tak ďalej. Dobre. Toto umožnili sociálne médiá. Dobre, len jedna otázka. Prečo je to teda tak, že ten mainstream, ktorý mohol aj tie aj tie ostrovčiky nejakým spôsobom udupať a teda ani tie neumožniť. Prečo ich umožňuje? Z ktorých potom alternatíva to zaobalí, čerpá. E, prečo to teda nezruší? No a to je práve to, že, že veľmi rád akoby ukáže, ukáže, ukáže zdanie tej plurality. Povie, že keď vy poviete, že no ale aj, aj s tým Tureckom, no ale však pozrite sa tam, E, vlastne v tom a v tom, však sám hovoríte, že to bolo v mainstreame. Čo, prečo hovoríte, že to teda, akože my tu niečo zamlčiavame? Mm-hmm. Čiže treba sa na niečo odvolať, keby prišla otázka, ale to, na čo sa odvolávam, je niečo ťažko menšinové, nepodstatné, nikto si od toho nič nepreberie, ale mám výhovorku, že to vyšlo tu. Áno, a, ale to podstatné na tom je to, že sa to ďalej nerozvedie do tých analýz. No tak buď je to pravda, ale potom z toho má byť škandál, alebo to nie je pravda a potom to ani, potom to ani nemôžeme uverejňovať, lebo to nie je pravda. Takže ako tie, tie západné správy naozaj, že príde ten reporter, postaví sa na tú tureckú hranicu a čo povie? Čo, čo, čo z toho vyvodí, že, že teda tí, tá turecká vláda o tom nevie? Že tí, tí, tí, tí, tí tí vedúci predstaviteľe tých západných štátov o tom nevedia. Ale to by musel korigovať proste zásadné axiómy, no proste akoby predpoklady, e, o ktorých sa vlastne nediskutuje, že e, tej, tej západnej geopolitiky. A o toto práve ide, že, že tam sa to nerozvinie. V, tej, v tých analýzach na tej druhej úrovni a v tom zaobalení sa to akoby mm-hmm. ne, nerozvinie. Mm-hmm ale tá alternatíva toto práve urobí. Obíde tú investigatívu, lebo na to nemá peniaze a v konečnom dôsledku, alebo len veľmi málo robí, niekde za lacno z internetu a tak ďalej. Robí aj investigatívu, ale malinkú, ale takú, ktorá práve ukazuje akoby prehnitosť toho systému. Ale podstatná časť je v tom, v tej, v tom výbere tých mainstreamových informácií, zabalení, a interpretáciu. A toto je vlastne rozdiel medzi tým hlavným prúdom a alternatívou. A toto je tá druhá časť pravdy, ktorú ten mainstream de facto zamlčil. No, my máme do konca relácie 10 minút, ak teda platí to, čo sme sa dohodli, že dvojhodinovka, nechcem vás teraz tu znásilňovať, že na dlhšie, tak neviem, či ideme na maily? Uh, mohli by sme si dať nejaké maily, ale ja som tam ešte teda... No však... Nepovedali, že mhm. prečo to teda tie médiá robia. No veď jednak a tam je ešte strašne veľa ďalších otázok, tak e, teraz je otázka, že či necháme poslucháčov hladných a dáme im pokračovanie povedzme ďalšiu sobotu, alebo to tu ešte dneska trošku potiahneme. Ja by som to ešte potiahol. Dobre. Dobre tak e, ešte skôr ako teda budeme k mailom sa, e, budeme sa k mailom venovať, tak poďme, poďme naozaj na tú otázku, že teda prečo toto všetko sa deje, či je to naozaj len o tom, že to nevidia, žijú v tom mentálnom svete, ktorý ste popísali, ktorý mi dáva logiku a, a práve o to viac, lebo boli doby, keď som tam bola ja. A, alebo alebo je to proste aj nejaký iný tlak na tých ľudí vyvíjaných, vyvíjaný, e, že tie motívy, tie, tie dôvody, e, Hej. prečo sú takíto. Čiže to, že sú ľudia pod ekonomickým tlakom, že to je proste akoby ruská pravda alternatívna, že tu sú alternatívne médiá, že ľudia sú tak trochu niekedy aj naivní a že sú tu teda sociálne siete. To všetko v podstate treba povedať, že áno, to sa spolu na tom, ale nie je to tá príčina. Tu sa zamieňajú príčiny no, vlastne s následkami. E, čiže ani jeden z tých faktorov nie je príčinným faktorom, prečo vlastne tí ľudia opúšťajú tú alternatívu. Každý z týchto jeden len prispieje k tomu. Mainstream, že mainstream, prečo viacej. opúšťajú nie alternatívu, ale mainstream si chcem. Ah, mainstream, mainstream, pardon. E, čiže každý jeden z nich prispeje svojim vlastne dielom k tomu, že, že sa to deje. A v podstate, tak ako ste to hovoril, alternatíva nie je príčinou toho ústupu, ale je vlastne akoby vznikla ako dopyt mm. po tom, že, že, že, že sa niečo robí zle. A to, čo sa robí zle, to, tým sa dostávame k tomu, k tomu, že prečo teda ten mainstream robí to, čo robí, je, že nemôže teda hovoriť celú pravdu. Lebo prečo? Lebo sa tým médiám priamo nepriamo i veľmi sofistikovane vlastne diktuje, čo majú hovoriť. Sú pod veľkým tlakom. Čiže tam sú evidentne, a o tom nebola vlastne ani diskusia v tej relácii, sú tam oligarchovia, sú tam inzerenti z korporácie, no, to sa zhodli vlastne všetky strany, by som naozaj odkázal vlastne akože na, na Čomského ohľadom tých korporácií. No, zhodli, ale najskôr ma pán Dobšinský no. presvedčal, aby som sa naučil žiť pod tlakom, že to je normálne a že no. nie každý oligarcha je zlý a nie každý bohatý človek má zlé úmysly. Chvíľku, akože boli takí prekvapení. Hey, hey. Potom teda akože povedali, že je tlak, potom povedali, že je to problém. No, ťažko si to priznávajú, lebo v konečnom dôsledku si znižujú svoj kredit, keď to priznávajú, ale nič menej priznať to musia a z časti samozrejme proti tomu akože vlastne bojujú. E, to, že oligarchovia, tak to je jednoznačné, tak to sme si vysvetlovali opäť proste v relácii detailne, prečo to tí oligarchové robia, však tie médiá sú stratové, prečo do toho idú, prečo to nakupujú. No, lebo majú politické záujmy, vedia, že je to moc, sú tam <clears throat> tie, tie výroky, sme si ich aj hovorili práve tých, z, toho, z toho mainstreamu, že, že keď Penta nakúpila vlastne média, tak e, hovorca Penty e, vlastne explicitne povedal, že Penta si nemôže dovoliť vlastne, aby, aby nemala tie médiá, lebo e, vlastne mm, aby nebola pod mediálnym tlakom. Čiže to vyzerá tak na prvý pohľad logicky, že, že by nebola pod mediálnymi atakmi, ale v skutočnosti, keď si to rozrobíte, rozrobíte na, akože dáte si to na drobné, zistíte, no tak lebo my použijeme tie naše médiá, aby sme to eliminovali. Čiže inými slovami povedané, my si zariadíme, aby sme to tam proste jednoducho uh, vlastne eliminovali túto mhm. hrozbu, čiže my si tie médiá už nejako zariadíme, aby hovorili to, čo my, my, my chceme. O korporáciách a, finančných tokoch z inzercie to si nemusím ani hovoriť. To ani po... oni nemali s tým problém. To pochopili, to hneď uznali, že áno, toto je problém. Čiže tu bola vlastne len otázka ohľadom tých, toho, toho pretlaku, toho obsahu, ktorý je z tých zahraničných, mm, vlastne zahraničím platených mimovládok. Tomu sa chcem vlastne dostať tak detailnejšie. Čiže ale všetci títo si tie médiá sa riadia tak, ako potrebujú. Všetci majú vlastne sociálno-inžinierské ambície, čo sa týka spoločnosti. Chcú, aby im ľudia dali teda buď politickú moc, peniaze, alebo žili podľa toho, čo oni vlastne nadiktujú. E, ale inak vlastne na nich z vysoká kašlu. Tu proste si to tak, akože ne, ne, nepočúvajú ich, oni im chcú niečo vnútiť. Veľa hra je len potom o tom, že ako si to oni medzi sebou sa či už pobijú alebo rozdelia, tak je tam taký nejaký mocenský boj. Oligarchovia, tí sú tí politicky aktívni a chcú politickú moc so štátnymi zákazkami. Korporácie chcú de facto monopol na obchod s obrovskými ziskami, plošnými a chcú si to odviesť do daňových rajov, maximalizovať zisk, a tie mimovládky, think tanky, watchdogovia, inštitúty a tak ďalej proste plnia tie geopolitické direktívy svojich sponzorov. A že čo konkrétne, tak to by sme si asi mohli vlastne rozobrať. Tomu som sa tiež venoval v osobitnej relácii. Sme mm. ukazovali na príklade vlastne štrajku učiteľov, tak ale skúsme si to vlastne tak zhrnúť ale skôr než by som sa k tomu dostal, možno by sme si mohli prečítať nejaké maily. Dobre, no má, <laughs> máte tu hneď, mám otvorený jeden, kde sa vás pýta Lúbo, že chcel by som od pána Marmana bližšie vysvetlenie aj pár príkladov, ako mimovládky určujú témy mainstreamu. Evidentne teda sledoval no. tú reláciu. Dobre, k tomu sa ideme dostať. Ale ešte predtým dám nejaké iné. Uh, teraz obidem tie, kde, kde teda ďakujem vám veľmi pekne, že podporné maily za tú reláciu a tak ďalej. A idem na ďalší, počkajte chvíľku. Um, ja sa musím teraz v tom vyznať, lebo je tam veľa takých, kde ľudia len reagujú na to moje vystúpenie. Um, niekto sa tam pýtal, neviem ten mail nájsť, ale niekto sa tam pýtal, že či by ste mohli zhodnotiť aj ako psychológ eh, neverbálne správanie ľudí v tej relácii. A, tak to by bola taká osobitná téma. Ja si myslím, že a, stačí sa pozrieť vlastne do tých diskusí a, na tých sociálnych sieťach a tam je to veľmi jasné. Vlastne to bol taký akoby prvý stred vôbec verejný tých, tých pohľadov. Každý hlboko presvedčený o tej svojej pravde. De facto k tej, tomu nejakému dialogu ešte nedošlo, ale verme to tak, že Eh, vlastne ten dialog začal, lebo tie argumenty prichádzajú. Ja neviem, pekný príklad je, že eh, pán Chmelár tam dal k tomu nejaký taký vlastne článok, kde mm. to tiež veľmi pekne vlastne eh, zhrnul, prispel do diskusie. Tá diskusia bude pokračovať, či bude? páči, alebo nie. Dobre, a bude, lebo, lebo mm, to, je, to je otázka, ktorú som si aj ja kládol, že uh, ja som aj včera povedal, proste, že som nejakého džina potreboval z tej flaše dostať von, práve ohľadom hlavne týchto mimovládok, ktorým sa teraz budeme venovať, ale uh, jasné, že mne aj poslucháči posielajú nejaké, aj teraz mi pred chvíľou poslal poslucháč a prečítajte si, čo sa tam píše zase o vás, tí Havranovci a ja neviem kto. Dobre, ja si viem predstaviť, že te, tieto dve strany budú teraz po sebe strieľať možno a budú sa nejaké protiargumenty, argumenty, ale čo čo mňa ako prekvapilo je, že, že mainstream je úplne po tejto debate ticho, čo by som za normálnych okolností očakával, že napríklad Bulvár by sa toho mohol chytiť, lebo keď sa takto zaiskrí vo vysielaní verejnoprávnej televíze, tak sú to veci, ktorých sa zvykne napríklad Bulvár chytiť, nejaké médiá to e, také, ktoré informujú o médiách, zvyknú po, e, e, nejako rozobrať, zanalýzovať a tak ďalej. A je také mediálne ticho. A ja si to trošku vysvetľujem, ako že tým spôsobom, že už to ďalej proste nerozpitvávajme, tam sa povedali veci, ktoré sa tam hovoriť nemali a urobme teraz všetko preto, aby sa na túto tému čím skôr zabudlo. Ja to proste takto nejako cítim, ale vy vravíte, že nie, že, že tá téma bude pokračovať, aj napriek tomu, teda tomuto mediálnemu mlčaniu, to pôjde ďalej podľa vás už? Je ten džin proste vonku? Ten dialog, on treba si uvedomiť, že v akých úrovniach on prebieha. Uh, tie jednotlivé strany, oni, tí rôzni mysliteľia vlastne generujú tie argumenty a protiargumenty v tých svojich akoby, sociálnych skupinách ich nejakým spôsobom šíria, či už to dajú na Facebook, e, majú o tom relácie a tak ďalej. E, to to, že tam nie je tá protistrana, to ešte neznamená, že, že to nie je súčasťou toho dialogu, lebo tie myšlienky vlastne sa ďalej šíria ako k ľuďom, nachádzajú si svojich odberateľov. Mm. A teraz tie, tá diskusia beží cez tých ľudí na sociálnych sieťach, v diskusiách. Proste to, to je živá, živá diskusia, lebo sú to aktuálne vlastne spoločenské témy. No tam sa tie, tie argumenty z tých dvoch strán stretávajú. No a, a to, keby to nehýbalo vlastne tým svetom, tak, tak samozrejme by, sa, by ste sa tam ani nikdy nevyskytol. Ale už keď ten Trump je vlastne tým, tým prezidentom a teraz ho kritizujeme, tak že skúsme pochopiť, že prečo to vlastne, prečo to viedlo až k prezidentovi potom už vám to nedá, že tak musíte si akože zobrať nejakého, tak ten, ten Trump je vlastne šialenec, alebo pološialenec, taký vychytralý, uleťak, tak skúsme si zobrať nejakého takého vlastne túnajšieho a dajme si ho a skúsme sa pozrieť, že čo vlastne hovorí a potvrďme si, že vlastne hovorí hlúposti, že, že my máme vlastne pravdu, že sú to šialenci. No ale e, ten svet, akoby, tie tenzie tam jsou, ten tie jedny voľby za druhým vlastne ukazujú, že to nie je len odklon od, od médií, ale to je odklon od tej interpretácie mm-hmm. toho sveta, mm-hmm. od tých hodnot, ktoré tá interpretácia stelesňuje. A ten dialog beží, to sa zráža deň čo deň, ľudia o tom vlastne diskutujú. A to, že či to bude pokračovať v tom, že vás pozvú do nejakej diskusie alebo kohokoľvek iného a teraz bude tam seriózny dialog. Ten dialog prebieha, bude prebiehať a prebieha kontinuálne. Dokiaľ tie tenzie v spoločnosti sú, mm. tak ten dialog bude prebiehať. A je to teda tak, že jasne tieto tenzie tu boli dlho, dlho sa to hromadilo, hromadilo, ale ten ventil, cez ktorý to vyfučalo, už on to bol ten práve Trump? Trump bol no tá, tá posledná kvapka do pohára? Ten Trump ukázal, že, že to, viete, keby to bolo len v Európe, tak že to bola aj taká akoby ten pohľad hovorí, že no to, sú, to sú vlastne takí pološialenci. No, mhm. keď je to teda vo východnej Európe, no tak tá, tá, to, je, akože, to je jasné, tá východná Európa je úplne nezrelá. Mhm. Aj tak tam vládnu oligarchovia, tí zlí. Potom je to ale v západnej Európe, to už mhm. tak niečo sa asi deje, ale tá Európa predsa len akože, však ona veď tam akože je pôvodcom dvoch svetových vojen, čo si budeme hovoriť. Ľahko sa to tam akože kvasí a asi sa zrejme niečo vlastne zase chystá. No ale už keď to vlastne je spoza Atlantiku, tak už si to, už si to jednoducho musíte povedať, že niečo to fakt na tom niečo bude Musí to mať nejakú príčinu a teraz tie príčiny hľadať. A z tých príčin, čo sme si vymenovali, čo, čo to interpretuje ten mainstream, tak on, on si just nájde také príčiny, aby sa nemusel zmeniť, aby to mohol hodiť na niekoho iného. Takže mm. s ruskou propagandou treba teraz bojovať. A tú alternatívu tu treba ignorovať a potierať, lebo sú to vlastne podporujú fašizmus. A ten, ten, ten Facebook, ten vlastne tu musíme zriadiť akoby tú, to mazanie tých falošných správ, aby, aby čo? Aby sa zrušili tie interpretácie rôzne alternatívne, a ktoré, ktoré umožňujú toto ľuďom vlastne akoby dávať do hlav a tým pádom húfne podliehajú propagande. Nevedno odkiaľ. Hmm. Čiže e, to je taký klasický príklad, že keď robím chybu, tak najskôr si ju budem vysvetovať, že všetci, všetci iní robia tú chybu, len nie ja. A budem to hovoriť až dovtedy, dokiaľ fakt už, akože už nebude ústupu. Lebo inak by som musel spochybniť tam seba, že ja niečo robím zle. Hm. Uh ešte jeden mail. Prečo si myslíte, že všetci v mainstreamových médiách sú zajati akéhosi jednosmerného prúdu názorov a nechápu, čo sa deje napríklad v Sýrii? Nie je to skôr tak, že koho chlieb ješ, toho názory prezentuj? V minulosti boli médiá tzv. mienkotvorné, ktoré sú financované finančnými oligarchami, zvyknuté, že to, čo napísali a povedali, sa bralo za 100% pravdu. Dnes sa cez internet šíria aj iné názory a tieto sa ľuďom jednoducho zdajú pravdepodobnejšie. Redaktor v mainstreame nie je hlupák ani zle informovaný chudák, je len prestitút, tak ako ho svojho času nazval Ľubo Huďo. Nie je to, čo píšem, pravdepodobnejšie? Uh, no, tým sa dostávame k politickej korektnosti, že prečo vlastne vznikla tá politická korektnosť? Kde sa zobrala? No, a, to, toto, je, toto je dôležitá otázka, že a, ako to vzniklo. A odpoveď po pesničke, dobre? Dajme si skladbu tak. a vrátime sa. A to už bude vlastne, to už smerujeme práve k predpokladám k tým mimovládnym organizáciám pomaly, ale isto. tak. Tak, čiže, čiže ostaňte samozrejme s nami naďalej, vážení poslucháči. Ak teda nejaká otázka ešte z vašej strany bude, tak mail studiozavináč slobodnyvysielac.sk a teraz ale opäť trošku hudobná prestávka. sme sa touto presničkou v podstate posunuli už v tejto chvíli skutočne do záverečnej časti tejto našej dnešnej relácie, keď treba povedať, že už, už v tejto chvíli naťahujeme, mali sme končiť pôvodne o 22. ale ak by sme skončili, tak mám pocit, že by sme sa nedostali vlastne dnes k tej <laughs> vlastne hlavnej myšlienke tohto celého. K tomu povedal by som zlatému bodu, zvykneme tomu hovoriť aj tej čerešničke na torte, k podstate skrátka dobre. E, poslucháč položil otázku, vy ste povedali, že no, tu sa práve dostávame k otázke politickej korektnosti a teda ja som už aj naznačil, e, že vlastne k, otázkam, k otázke mimovládnych organizácií, ktoré som ja vlastne v tej televízii spomenul ako ten tretí bod toho, že teda oligarchovia, korporácie, ktoré tlačia peniaze cez reklamu a mimovládne organizácie financované zo zahraničia, zvlášť som teda povedal, že tieto, lebo že sú tu aj dobré mimovládky, za ktoré chvala Pánu Bohu vďaka, že tu sú, ale že tieto mimovládky definujú obsah. A ja potom som ako aj zachytil, že niektorí ľudia mi vravili, že tomu nerozumejú, že čo tam vlastne som povedal, čo tam zaznelo. Tak teraz máme vlastne tú výnimočnú možnosť, že nám nikto nediktuje čas, nikto nám neskáče do reči a dá sa teraz v kľude slobodne rozvinúť myšlienka, že čo sa vlastne týmto celým chcelo povedať. Tak poďte na to, pán Marman. Podrobne sme si to rozobrali v tej relácii v prvej línii e, k tomu štrajku teda učiteľov. To bola vec, ktorá sa mňa osobne ako pedagóga dotýkala. A ja som si teda v príprave na tú reláciu um, um, prešiel tie tzv. renomované mimovládne organizácie, zvlášť tie, ktoré boli zapojené nejako politicky do toho štrajku, nejak podporovali ten štrajk, alebo podporovali nejakú iniciatívu, ktorá tomu štrajku vyzývala. Prešiel som si ich výročné správy. Tam je výhoda toho, že to je úplne vlastne transparentné, vy ste povedali, že to je to úplne legálne. No a e, vzeral som si to vlastne do, do takej minulosti, do akej sa len dalo. Že všetky tie kľúčové mm, mimovládky, tie, tie, tie dôležité, tie, ktoré majú veľa peňazí, e, tam som si popozeral, to, čo ma zaujímalo, bolo presne to, čo watchdogov zaujíma v korporátnom sektore teda vlastne keď majú hodnotiť teda previazanie biznisu oligarchov s politikou, tak e, ja som to uplatnil presne tie isté kritéria vlastne na tieto mimovládky. Zaujímali ma personálne prepojenia, zaujímali ma ekonomické prepojenia, odkiaľ peniaze tečú, na čo tečú, kto s tými peniazmi pracuje, kto o nich vlastne rozhoduje. A v podstate ten obrázok je veľmi poučný, lebo ukazuje, kde sa tá akoby obsahovo-mentálna síla, ktorá vytvára akoby to, ten, ten, ten matrix, z ktorého sa dnes tie médiá nevedia informačne pohnúť, tú politickú korektnosť, že kde sa to zobralo, na, podstate tie výročné správy idú do nejakého 98. Keď ma zaujímali tie výročné správy ešte z predchádzajúceho obdobia, tak to už na, na stiahnutie nie je z, z, z neznámych príčin. Ale stačí to na ten obrázok. No a ten obrázok nám hovorí čo? Sledujeme tok peňazí, sledujeme teda ľudí a poskladajme si obrázok. Mm, ten obrázok hovorí, že že vláda Spojených štátov amerických e, vlastne oslovila donorské firmy, veľké korporátne vlastne e, donorské fondy e, k tomu, aby vlastne podporili vznik mimovládneho sektora a silnú občianskú spoločnosť v krajinách Strednej a Východnej Európy tá vláda potom z toho vlastne vycúvala ten prvotný impuls. Vlastne dala, zabezpečila akoby oslovenie a tie veľké e, vlastne donorské firmy, ktoré zahrňajú e, fond bratov Rockefellerovcov, nadáciu otvorenej spoločnosti, Fordovú nadáciu, nemecký Marshallov fond Spojených štátov, Eh, amerických a ešte jednu alebo dve veľké vlastne firmy. Tieto vytvorili trust, eh, do ktorého vložili eh, vlastne peniaze, trust pre vybudovanie občianskej spoločnosti v krajinách Strednej a Východnej Európy. A mm, tento má normálne výročné správy, má správnu radu, boli tam vložené peniaze, viac ako 100 miliónov dolárov. Boli podelené do jednotlivých krajín Strednej a Východnej Európy, mm, konkrétne aj na Slovensko. Tam bolo nejakých 8 miliónov dolárov na túto vec vyčlenených. A hovoríme o období e, práve, kde končil vlastne mečerizmus, kde to vlastne vzniklo 1998. A v tých, v tých prvých výročných správach je normálne vlastne sú popísané tie ciele. Tie ciele boli, uh, uh, boli formulované tak, aby sa vybudovali v kľúčových doménach eh, v týchto mimovládnych organizácií silné vlastne mimovládne organizácie. To sú v podstate tie, ktoré dnes majú to meno, ktoré sa podporili významnými finančnými injekciami tak, aby vznikli zabezpečené personálne, organizačne, z pohľadu PR, z pohľadu priestorov, skrátka, aby sa vybudovali a nejaký čas vlastne financovali tak, aby sa postupne prechádzalo na samofinancovanie. No, v podstate išlo o to pokryť tie domény watchdogov, think tanky, ľudskoprávne organizácie, legislatívne, všetko to, čo dnes sa potom vlastne využije. Toto je len taká ukážka toho, že čo vznikalo vtedy, to samozrejme tam bol ešte veľmi silný akoby ten, ten tlak ešte po páde komunizmu, kde vlastne to nevieme len zdokumentovať, ale to neznamená, že tam nič nebolo toto. Čo hovorím, to je akoby taký ten, kde tie výročné správy ukazujú ten vznik. Mm-hmm. No, čiže začali vznikať tie kľúčové vlastne organizácie, ktoré e, pokryli akoby tie domény, de facto obsadili trh tých mimovládnych organizácií, keď to tak poviem ekonomicky. E, prvé, čo vlastne jeden z tých prvých kľúčových krokov, ktorý bol, bolo, že sa vytvorili vlastne najskôr dve veľké uh, vlastne, alebo vybrali dve veľké nadácie, ktoré, cez ktoré mali tiec tieto, tieto prostriedky. E, jedna bola vybratá e, nadácia otvorenej spoločnosti, druhá bola e, nadácia Ecopolis, čo bol teda bývalý projekt nemeckého maršalovho fondu Spojených štátov amerických cez tieto potom sa liali tie peniaze vlastne do tých novovznikajúcich, uh, novovznikajúcich uh, vlastne organizácií. Uh, tieto uh, organizácie v podstate prvé, čo zabezpečovalo, zabezpečili, bolo, že pozmenili legislatívu tak, aby mohli vzniknúť 2% zdanie, že tam sa začalo pracovať, aby vlastne si mohli začať získavať uh, mohli si začať získavať e, zdroje na samofinancovanie. No. Čiže to bola prvá legislatívna zmena, ktorá ich vlastne akože, tak zaujímala, čo bolo dôležité. E, samozrejme, celý čas si budovali silné PR, už sa podielali na zmene legislatívy, e, vlastne legislatívnych procesov vlastne u nás. De facto vtedy začal ten intenzívny akoby prienik do legislatívy a do tej e, zákonodárnej moci. Postupne e, začalo, začalo sa diať to, že tak ako si budovali vlastne to PR, predpokladám, že to bolo aj tým, že vlastne sa využili tie kontakty z tých donorských firiem tak e, vlastne začalo financovanie aj vlastne z nadnárodných spoločností, spoločností pôsobiacich u nás, čiže korporácií, kde mm, postupne v tých výročných správach bolo vidieť, ako rastie ten podiel vlastne korporátnej sféry, tak aby vlastne e, prichádzali ďalšie finančné prostriedky. V podstate tieto novovznikajúce mimovládne organizácie de facto, ako som hovoril, obsadili ten trh, presmerovali tie finančné prostriedky vlastne ku sebe a každý, kto by chcel vlastne teraz akože do toho zabehnutého trhu vlastne sa presadiť, tak by mal významne ťažšiu pozíciu. Proste predstavte si to čisto ekonomicky, ako peňažne, ako vo mhm. firmách, ste idete do plných. Je to niečo iné, ako keď príde e, vlastne obrovský investor, ktorý to proste celé obsadí a začne tam liať po veľké peniaze a začne to proste budovať tak, že to drží N rokov e, vlastne e, tak, aby to proste žilo a aby to de facto dampne trh, keď to tak poviem. Popri tých finančných prostriedkoch z toho trastu tam celý čas z tých e, zahraničných firiem, hlavne teda spoza oceánu, vlastne tie finančné prostriedky prúdili ďalšie až v priebehu potom akože o 10 rokov mohli skonštatovať ten trust, že teda tú úlohu vlastne splnili, tie mimovládne organizácie boli etablované a po vzniku teda, teda e, také, tej integrácii s Európskou úniou a vlastne Lisabonská zmluva a tak ďalej vlastne došlo k tomu, že Eh, tie ďalšie finančné prostriedky k tomu vlastne začali prúdiť priamo z, z norských švajčiarských fondov a z Európskej únie, kde boli vlastne vybraté aj organizácie, ktoré de facto spravujú programy, priamo programy na budovanie občianskej spoločnosti, ktoré, cez ktoré tečú ďalšie financie vlastne do tohto sektora. Tieto vybudované mimovládne organizácie Eh, v podstate katalizujú ten proces toho, toho toku tých eh, prostriedkov de facto z verejnej správy, z európskych prostriedkov, eh, tak že vy v podstate spolu sa podielajú na tom výbere, že kam, na ktoré projekty a tak ďalej to pôjde. Čiže to sú ďalšie peniaze, ktoré tvoria ten, potom ten pilier tej, Eh, toho financovania a celý čas ešte naďalej tam proste prúdia prostriedky vlastne z tých, tých sponsorských firiem. Čiže toto máme financovanie. E, rozhodne musíme povedať, že tam proste to prúdili, to prúdili desiatky, desiatky miliónov eur za ten čas, ktorý, ktorý sa proste boli napumpované. A to, to, sú, to sú kvanta peňazí, ktoré ak hovoríme, že niekto niečo financuje, ja neviem, že predstavte si, že by politickú stranu e, vlastne niekto financoval v miliónoch a desiatkách miliónov eur, no čo si hmm. poviete, no že to je mecenáš. No, teraz to najnovšie robí pán Zajac z denníka N, ktorý takto poskytol finančnú pomoc progresívnemu Slovensku, ale uh, jedna otázka ešte skôr, ako budete v tomto pokračovať, lebo by mohla padnúť. A prečo to vtedy, uh, vtedy tie tí americkí povedzme, že oligarchovia zobrali. Prečo, prečo začali vlastne s takouto podporou? Vy ste povedali, že vláda americká ich oslovila s tým, že chce niečo takéto vybudovať v strednej a východnej Európe potom sa akoby z toho stiahla a už oni jednoducho cez tie trasty, ktoré ste tu pomenovali, posielali peniaze. Prečo to spravili? Však to no, bolo... K tomu sa dostanem práve pri tej motivácii. My si Dobre, teda čiže, čiže nezabudnete na to. Preložíme do Slovenčiny, aby to bolo zrozumiteľné Dobre. bežnému človeku. Dobre, čiže k tomuto sa ešte dostanete. Dobre. Ešte si doplníme ten obrázok. Čiže to, jedna vec je akoby to financovanie, ktoré tam bežalo. Naozaj je to transparentné, môžete si stiahnuť tie správy výročné, môžete si pozrieť, na čo vlastne tam tie finančné prostriedky išli. Eh, a tu si treba ujasniť, že, že kvantum tých peňazí išlo na regulárne dobré veci. Hej, že nedá sa povedať, že to opisovanie proste financovali sami seba, neviem čo, ale proste kutili si. Tam išlo kvantum peňazí na, na veci, ktoré sú evidentne charitatívne, filantropické, Ehm, sú to tisíce malých príspevkov na ehm, akože mal, malú dobročinnosť. A teraz, čiže ten obrázok nie je jednostranný, jednofarebný. No, druhá vec je ale, že no, na tie dobré veci, akože také tie obyčajné, tam idú tisíce malých vecí, ale keď si všímate tie veľké sponzorské dary, tak tie idú ako keby na zabezpečenie tých e, mienkotvorných e, vlastne organizácií a na predmet ich činnosti. No a teraz e, to, čo je dôležité, je, že sa potom akože sú tam také zaujímavosti, že, že potom, že čo je predmetom tých činností, že čo, čo sa tam vlastne robilo tak sú tam aj zaujímavé veci, že ako sme my pôsobili, teda náš sektor v Gruzínsku a vo všetkých tých akoby oblastiach, kde sa akoby pre, prevaloval ako keby ten, ten starý svet do toho nového demokratického, ale to, to dajme teraz bokom. Dôležité sú, dôležité sú vlastne tie, že, že čo oni akoby e, vlastne robili tam je kopec projektov takých, že, že e, išlo to vlastne na, na e, vzdelávanie a nové programy na vysokých školách. Hmm. Politológia, sociológia, e, proste také tie, také tie spoločenské vedy, ktoré sú dôležité z toho spoločenského hľadiska. Kopu programov vzdelávacích bolo na vzdelávanie žurnalistov, prácu so študentami Eh, ďalšia vec, ďalšia akože oblast je, že eh, sa budovali think tanky. Všetky také tie, tie, tie, tie známe, ktoré dnes máme, tie, tie majú veľké príspevky. Keď to spočítate za tie roky, ktoré išli vlastne z tohto zdroja. Uh, a teraz z, tých, z týchto think tankov, z týchto watchdogov, ľudskoprávnych organizácií, legislatívnych, vlastne vám podľa mňa je dôležité všímať si akoby tie, tie, to personálne zabezpečenie, že ako sú personálne oni prepojení. Zistíte, že tam sú kľúčové poistky, e, kde oni s, jeden a ten istý človek je hneď vo viacerých akoby tých organizáciách a sú tam ako keby také tie tie, tie, tí kľúčoví ľudia, ktorých je možné proste menovať, to teraz nie je dôležité, e, ale proste chronicky sa opakujúce mená, ktoré sú potom aj vlastne no, aktívni, vlastne sú oni v, v médiách, uh, kde oni majú, sa okolo nich buduje taká, taká PR gloriola bojovníkov vlastne za demokraciu a tak ďalej. No a e, vlastne títo ako keby držia tú prácu tých, tých svojich ako keby no, inštitúcií, organizácií. Z nich sa potom akoby formujú ľudia, ktorí potom prichádzajú do politických strán. E, z tých politických strán sa zrazu potom, akože keď sa dostanú vlastne oni k moci, tak sa stavajú ministri. A keď sa skončí ten, ten, ten politický mandát, tak oni sa prichádzajú vlastne do tých, do tých mimovládok, do tých think tankov, tí analytici, každá tá strana má keby svoje, svoje tie, tie uh, výbory alebo mm. proste spracovné skupiny, ktoré sa venujú nejaké problematike. Tá, tá, tá strana musí vedieť e, pracovať vlastne v v rôznych oblastiach, aby keď potom prevezme výkonnú moc, aby nebola vlastne prekvapená, nesačínala od nuly, ale aby to proste monitorovala priebežne a hneď vedela, čo má robiť. A samozrejme, ten akoby ten, ako s tým pracovať, ehm, vlastne to dodávajú tí think tanky, tí ľudia, ktorí odtiaľ vlastne pochádzajú, tí formujú priamo tú prácu vlastne tých pracovných skupín v tých, v tých politických stranách a to ide v podstate cez krížom, cez tie, cez tie rôzne politické strany Vidíte to konec koncov aj v parlamente, tí ľudia, ktorí sú angažovaní alebo boli angažovaní niekedy v tých mimovládnych organizáciách, sú v rôznych politických stranách. Oni potom akože tak chronicky akoby pre, prebiehajú z rôznych strán, e, keďže oni sú tí naši ľudia, tak oni s, s, s, nerobí problém akože mm kariéru, proste dve, tri, štyri strany proste prejdú. Mm dnes sme toho svetkami proste opäť a opäť. Čiže tak, ako sa opúšťali tie kluby, tak tam proste vidíte, ktorí to sú. Čiže do politických strán, e, do stredných a vyšších štátnych e, vlastne tých, tých úradníkov, do rôznych agent, ktoré sú proste na ministerstvách, výskumných ústavoch, e, zriadovateľskej pôsobnosti ministerstiev. E, granty idú teda, to som už hovoril, na, na vysoké školy. Oni samozrejme vlastne tie, tie kontakty, ako keď máte rizikový kapitál, ten rizikový kapitál investuje do nejakého startupu, tak on z, z titulu svojich tých kontaktov aj zabezpečí akoby tie, tie kontakty v zahraničí. Čiže vlastne financujú sa vlastne vedecké granty, ktoré potvrdzujú tú agendu, ktorá sa vlastne razí. Tam sa zabezpečí, keďže to ide krížom cez štáty, tak vlastne oni si navzájom sa vlastne citujú eh, konferencie organizujú, kde sú vyzvané príspevky a tak ďalej. To môžem posúdiť z tej vedeckej oblasti. A potom samozrejme napredujú v tej, v tej, napríklad v tej akademickej kariére veľmi rýchlo, lebo proste majú citácie, majú ohlasy, majú zahraničné príspevky a tak ďalej. E, to všetko vlastne ako keby e, formuje e, tú, teraz čo to formuje, lebo to je kvantum ľudí, lebo to je kvantum peňazí, hm. je to kvantum organizácií, e, ktoré aj vytvárajú taký, taký dojem také pestrosti, sme si to vysvetlovali na think tankoch, takých tých kľúčových piatich. Všetky majú ako keby rôzne hodnotové rámce, ale v podstate tie kľúčové parametre, ktoré to sú v tých agendách, tie sú stále rovnaké. A tieto sa razia potom v politických stranách, na tých ministerstvách u tých úradníkov. Odporujú sa proste z vedy eh, tým, že je to v kontakte vlastne s tými eh, Mm-hmm. sú podchytení vlastne tí žurnalisti. E, tam nezriedka nájdete, proste, nájdete novinárov proste v správnych radách. Mm. Marian Leško proste vo VIA Juris a podobne. Ehm, jednoducho e, sú tam tie kontakty, ako to funguje, to sme mohli vidieť, ja neviem, z tých SMS-iek, proste Lipšicovo štá, e, stáda a, a tak podobne. Toto vám vytvorí taký obrázok naozaj veľkej skupiny ľudí, personálne prepojených, v konflikte záujmov, e, s jasnými proste agendami, ktoré idú krížom cez výkonnú, legislatívnu, e, zákonodárne orgány e, vlastne tej spoločnosti a razia si proste tie svoje agendy. A Eh, tieto, oni potom vlastne dodávajú tie analýzy do politických strán, do médií a všetky tie analýzy vlastne vychádzajú z toho zdroja proste jedného ideového. Áno, je <laughs> tak. To je to dôležité, že, tak, tak. že oni sú vždy akoby ideovo tie isté. Uh-huh. A Oni sa vám určite nepohádajú v relácii, keby no, tam sedeli. si to všimnite, že... <laughs> Aj desiatí. Že že máte bezpečnostných analytikov, ekonomických analytikov a tak ďalej. A oni sú všetci v záhadnej, proste mysterióznej zhode. Hej, hej presne. V povede je to tak, že tam dáte dvoch vedcov, tak oni sa tak akože budú tak akože diskutovať, že ten, rozhodne to nebude jasné, ale, ale analytici v médiách, oni v podstate akože to nemajú žiaden akože konflikt medzi sebou. Tie mimovládky nemajú konflikt medzi sebou, pritom máte, že migračnú krízu, teraz tam sú ľudskoprávni, e, teraz jedni razia vlastne a, napríklad práva homosexuálov a druhí bojujú proti islamofóbii, ale pritom islám má vlastne akoby z tohto pohľadu agendu, ktorá je v jasnom spore proste s právami homosexuálov, s právami žien, feminizmus a tak ďalej. Ale títo sa nikdy neozvú, lebo proste vždy sú jednotní. mimovládny sektor z tohto centra sa nikdy nepoháda. Vždy oni proste vedia, kedy má kto ustúpiť. V médiách vždy tie analýzy sú na jedno kopito. V tých stranách hm, hm. sú, je to v podstate na jedno kopito. Keď ide o to, tak hm, proste títo mimovládni, ktorí majú to mimovládne pozadie, tak oni sa zhodnú. Je jedno, v akých sú stranách, proste oni vedia, čo majú vlastne akože v tej agende. No a teraz týchto ľudí je fakt kvantum, roky robia na plné úvesky len to svoje, dodávajú to proste do médií, do politických strán a tak ďalej. A potom vám za, tie, za tých 20 rokov vlastne vznikne taký pretlak akoby toho obsahu jednostranného, ktorý sa stane úplne samozrejmým. Ale že úplne samozrejmým, nikto o tých základných uh, vlastne axiomách, tých, tých východiskách vôbec nepochybuje. A povedzme si teraz teda, akože, čo je vlastne, čo sú tie heslá tej, mm. toho, toho, tohto akoby kolosu. No ja som im stihol len to jedno povedať, keď som im hravel, že kto, kedy ste prosím vás prišli na tie vaše hodnoty otvorenej spoločnosti a otrepali mi tam popera o hlavu. E, poďte ešte na tie ďalšie hesla. No, dobre, ako skrátim to, No. E, v podstate tie heslá, ktoré vidíte, sú, sú že liberálny kapitalizmus, otvorená ekonomika, spoločnosť, viac Európy, multikulty, práva menší. Hej, asi toto by som zobral to ťažiskové. Mm-hmm. Hej, také tie mm, proste obľúbené, ktoré sa tak akoby stále... Že to, toto sú veci, o ktorých sa nepochybuje. To je vždy dobre. A ja vám to teraz preložím, čo to znamená viac Európy a multikulty, e, teda liberálny kapitalizmus plus otvorená ekonomika, spoločnosť znamená v preklade e, všetko sprivatizujte e, nadnárodným korporáciám a otvorte sa globalizácii. A viac Európy, multikulty a práva menšín v podstate znamenajú opustite svoje zastaralé národné povedomie, jazyk, kultúru, zvyky a tak ďalej a nadšene vítajte v náročí e, rasovo, národnostne, ja neviem ako premiešaných e, Spojených štátov transatlantických, vedených no, kým, no tými nadnárodnými korporáciami. A to, toto je jednoduchá ako keby preklad do, do ľudskej reči takého proste sedliackého proste rozumu, mm. že to keď to sledujete za tým, že čo tam vlastne je. Práve, že to stačí sledovať a vidíte, že to presne k tomuto smeruje, že vlastne no. oni o tomto hovoria. Teraz, teraz, teraz to zajatie mentálne, no. to, čo mňa zaujíma psychologicky. Môžeme diskutovať, či to je dobré alebo nie, z akých východisk filozofických. To sa vždy nájde niekto, proste filozoficky kto, či Popera, neviem čo, kto proste o tom rozpráva. Vo filozofii, psychológii a tak ďalej nájdete pre všetko niekoho, kto o tom rozprával. Lebo však tam je, tam je, tam je tá akože myšlienková pluralita, čiže vždy niekoho nájdete. Skôr je zaujímavé hľadať, kto, kto proti tomu argumentoval a čo proti tomu povedala, to sa nepovie. No. Ale no, teraz, že tie v praxi, čo teda akože z týchto akoby hesiel, čo sa vlastne nemôže. Alebo respektíve, že, že kde je to zajatie to myšlienkové? Čiže e, tie nadnárodné korporácie, oni, keď to sledujete od tých analytikov a v tých politických stranách a tak ďalej, oni sú vždy dobré. Prinašajú investície, prácu, istoty, dvíhajú HDP a tak ďalej. A, a, nikdy nie sú zlé. <laughs> že oni a teraz my máme tých watchdogov platených a tak ďalej a a oni nikdy nevyskúmajú, že, že by niečo zlé robili tie nadnárodné korporácie. Nepodielajú sa na korupcii v štátnej správe, nezneužívajú monopolné postavenie, nemajú kartelové dohody medzi sebou, nevydierajú v rámci obchodných reťazcov, neupravujú si ekologické, technické normy a tak ďalej. To, čo by ste čakali, že robia celkom prirodzene a čo sa tak akože sem tam tak prenikne na, na, na, na svetlo, mm. lebo už to nejde akože to, ale hneď sa to uprace. Hej. Ale títo analytici a tak ďalej to nikdy akože nerozvedú. To je, to je ako keby tá menšinová správa v tom, v tom, e, v, v tom mentálnom priestore. To tam je taký ako keby slepá vetva. To všetci vedia, že okolo toto sa ďalej nerozvíja. Spojené štáty americké sú vždy dobré v tej geopolitike, medzinárodnej politike, lebo prinašajú demokraciu, slobodu, blahobyt, spoluprácu a obchod nikdy nie sú zlé. Ak bombardujú, tak humanitárne. Ak rozvracajú krajinu, tak je to krajina osy zla. Nikdy nič neurobia len kvôli súrovinám, nikdy nezneužívajú svojich spojencov a nespolupracujú s teroristami kvôli obchodným záujmom. Proste Spojené štáty sú tie dobré. Tí ostatní sú tí darebáci, na koho sa oni pozrú zle, tak to sú darebáci. To si môžete byť istí. Brusel, ten je zase vždy dobrý, lebo on garantuje vlastne tú demokraciu, blahobyt v Európe, mier v Európe. Keby nebolo Bruselu, tak není mier v Európe a prinaša tie eurofóny. Nikdy nie je zlý. On nechce zrušiť proste národné kultúry a štáty, nechce migrantami premiešať rasy a národy, nie je skorumpovaný, nekrie korporácie, veľké banky, finančné spoločnosti a ich daňové raje, nekrie TTIPy, CETY a akty a tak ďalej. Nie je publikom americkej politiky, vždy je svojprávny a robí si to na základe svojich záujmov, nie tých amerických a korporátnych. No a teraz, keď máte byť takúto sústavu týchto akoby, východísk, lebo liberálny kapitalizmus, otvorená ekonomika, spoločnosť, viac Európy, multikulty a ochrana práv menšín, tak vám to vlastne z toho vlastne vyjde, že, že keďže ten cieľ je na konci taký, aký je, tak potom čiste z hodov okolností, keď sa pozriete, že ako to vyplýva ako keby z tej agendy, ktorá ide cez, cez tento mimovládny sektor, mm a čiste z hodov okolností sú to presne postoje aj mainstreamu. No to je úplná <laughs> náhoda. náhoda. Neuveriteľná. No. no. Kto by to bol povedal? No, to je úplne prekvapujúce. Ja som... E, toto, čo vy ste teraz na moje veľké potešenie e, aj ste aj poslucháčské potešenie podrobne rozobrali. Ja som to minule zhrnul tak dvoma slovami, že to je uh, to je to srdce dráka. Je toto to srdce dráka? A... Je to ono. Toto je ono? No tie, predstavte si, že tie národné korporácie si zaplatia takýto sektor, ktorý šíri agendu, z ktorého výjde vlastne v konečnom dosledku čo? No tie zisky toho, tých, tých korporácií. Lebo keď sa to premieša, tie Spojené štáty transatlantické a bude to premiešané a zaniknú tie národy a tak ďalej, tak kto to bude viesť? No však to vidíme, kto to vedie, tie korporácie. Čiže keď som vám dal pred asi 3 čtvrte hodinov otázku, že prečo, keď, keď tá vláda americká ich ja neviem, nejakých 90 rokoch oslovila, tých filantropov s tým, že teda zafinancujte vznik takýchto mimovládok v strednej a východnej Európe. A oni teraz príde tam pán Soroš a spýta sa vtedajšieho prezidenta, prečo by som to spravil? A a že výsledok je ten, že on mu vlastne povedal jednoducho, teraz to ja samozrejme vymýšľam si ten príbeh, jasné, že to takto nebolo, ale že to, to psychologické pozadie za tým je, že vlastne mu povedal, že lebo na tom v konečnom dôsledku zarobíš. No, keď oni vlastne prišli, tak to je priamo v tých, tých výročných správach. Oni, rozumiete, že oni podporujú dobré veci. Hm? tak ako tie, tie správy sú jednostranné v tom, že vy poviete tie, tú, tú polovicu pravdy, tak vy si priamo vyberiete vlastne takú agendu, ktorá smeruje k, tomu, k tým vašim obchodným cieľom. A vyberiete si takých ľudí, ktorí sú o tom presvedčení. Ich nemusíte akože teraz nejako zásadne akože uplácať, alebo čo. To, oni sú presvedčení v tom systéme je to tak, že my len poviete, veď my chceme, my sme filantropi, veď my chceme korupciu. Európa, áno, korupciu odhaľovať, aby to sa žilo korupciu. lepšie ľuďom. A teraz, no. uh, uh, a teraz tí ľudia budú, akože, to, to budú presne, oni budú celý čas presvedčení, že to je to dobré, lebo, lebo vy to poviete v tých, v tých ideáloch, na ktorých chytíte na tie emócie. A to, že to zhodov okolností o 20 rokov prinesie tú globálnu mekú sílu, že vy rovno ako keby s tými vládami zametáte a presadzujete si tie záujmy a o 20 rokov to vyjde, že sa ukáže, že tu príde nejaká migračná kríza, tí v Bruseli začnú konečne hovoriť otvorene o tom, že tie národné štáty sú na figu, hranice by nemali existovať, a proste my by sme mali byť Európania, viac Európy, a viac Európy, viac Európy No potom vlastne akože to, to, to je logické vyústenie toho, že, lebo vy ste si to tak vybral, lebo, lebo vy tam máte ten obchodný záujem a vy máte taký kapitál, ktorý, ktorý bežní ľudia nechápu, nevedia si ho predstaviť. Hm. Bežní ľudia si nevedia predstaviť už len kapitál toho, toho nášho národného oligarchu, nechápu, čo on robí, lebo on musí inak úplne uvažovať v tom obchode viete, že bežný človek, keď robí malú firmu, tak on musí mať, musí mať zisk a nemôže si teraz dovoliť, že on bude roky dumpovať cenu, len aby položil konkurenciu. A ten, ten oligarcha, ten si vytvorí horizontálne, vertikálne monopoly, proste k tomu smeruje a potom, keď položí všetkých, tak zdvihne ceny a na tom zarobí. To sa inak hovorilo o práve, teraz e, som zachytil o mm, RegioJete, že presne toto robí, že najskôr zníži ceny, všetkých zlikviduje a potom, keď budú všetci zlikvidovaní, tak ceny zvýši a bude mať dominantné postavenie. Tak, no ako taký príklad z praxe ma v tejto chvíli napadol. Um, ja si myslím, že v tejto chvíli ste odpovedali aj na, na, na otázku malého decka, lebo prišiel nám mail od malého decka, ktorý sa, ktoré sa pýtalo takúto otázku, že o týchto veciach, štruktúrach, prepojeniach a tak ďalej a tak ďalej mám už dosť celistvý obraz. Je očividné, že je to rozplánované na desiatky rokov a plán je kontinuálny cez viacero generácií krajín a kontinentov. Ale pýta sa malé decko, čo je konečný cieľ týchto snažení, pre koho to títo ľudia robia, kto, prečo, je cieľ v budúcnosti, alebo je to len proces, ktorý plánovačom prináša užitok priebežne? No, aj priebežne, e, lebo tá globálna moc rastie s každou ďalšou spolknutou krajinou a kultúrou. E, rastie tá ekonomická moc globálnych nadnárodných spoločností, ale tie sú len akoby nástrojom, oni nie sú, to, to nie je finále tam sme si to vysvetlovali, že, že keď sa urobili tie analýzy, ako sa koncentruje vlastne ten kapitál, že v koho rukách vlastne to väzí a tak ďalej. Mhm. Mali sme na to ďalšie, ďalšie relácie, čiže ja by som odkazal opäť akoby na tie relácie o slobode. No. Nášho pohľadu tam môžeme ísť a nemusíme. Dôležité je, že, že ten, ten mimovládny sektor tej časti vlastne tých mimovládok, ktoré sú takto financované. A to, je, to sú tie, keby ste si urobili rebríček podľa príjmov vlastne tržie ročných, tak to, to je to, to, to, gro, to sú tisíce malých, hej, o ktorých nehovoríme. My hovoríme o týchto tzv. proste mienkotvorných. Mm. Tak e, vlastne tie v konečnom dôsledku, čo robia? No oni, tá metóda, akým spôsobom držia tie tie, tie médiá v šachu, no aká je, no proste no. jednoducho generujete, to sú, to sú vlastne tisíce a tisíce analýz, ktoré ste priebežne robil, hmm. jednostranných, z jedného uhla pohľadu. Vychovával ste celú generáciu vlastne analytikov, vlastne ľudí na katedrách, e, politic, politikov a tak ďalej my môžeme povedať vlastne, že mm, teraz sa to tak demaskovalo vlastne v, v tom našom parlamente, že, že, tu bol, že tá hra na tú lavicu a pravicu to tak vyzeralo, že, že veď, tak po tých voľbách to bude úplne neriešiteľné, nie? že to proste lavica ani pravica to nemá šancu dať dohromady. No a sa ukázalo, že dve veci sa ukázalo, že že v skutočnosti to o lavici a pravici nie je ani o, o, o tom, že tu kľudne sa môže dať Slovenská národná strana z, z, vlastne... Z SMK, či z oným, z, z mostom. No, z, most, hit, pardon, do, dohromady. <laughs> No. Proste, že, že ako keby tí oligarchovia si zatlačili na tie aj, svoje strany, aj. aby si to dali dohromady. Lebo už teraz nacionalizmus neletí, <laughs> ako predtým. A, a zrovna, zrovna tak, zrovna tak vlastne si dali dohromady, dávajú dohromady tá, proste tá, tá, tá, tá ten, ten mimovládny sektor si dávajú dohromady tých svojich poslancov a tu vidíte, že že ako oni rozrábajú teraz vlastne, ja neviem, Sulíka a... No, to ste dobre trafili. Proste v istom momente len mm. proste potrebujú hodiť do, cez palubu, aby mm. oslabili tú opozíciu. Keď tam príde nová strana, tak zrazu už aj tí poslanci odchádzajú, oni sa len tak akože hop, pre, preklopia a zrazu budú proste v tej, tej opozičnej strane, tej progresívnej, ktorá, ktorá má tú budúcnosť, tie európske hodnoty a pôjde tým smerom, ako vlastne podpory demokracie a liberálneho, liberálnej demokracie a, a viac Európy a, a všetky tieto akože vlastne akoby témy. No. A to teraz otázka je, že čo, čo teda môže ten mainstream robiť? <laughs> čo by mal? No, lebo tam bola otázka, že čo má, čo má robiť mainstream, ale ešte skôr ako odpoviete na túto otázku, čiže len tak akože už po tomto vašom vysvetlení drobné vysvetlenie, že, že teda preto nestačí byť len v politike mimo vládkam, ale zároveň definovať obsah médií, to znamená rovná sa dodávať svojich ľudí, kľúčové bytosti, ktoré v médiách chronicky často sa striedajúce hovoria o rôznych geopolitických témach, vždy tie isté tváre a už presne od nich viete, čo budete počuť. Preto sú dôležité vlastne pre nich médiá, lebo cez médiá to ide k ľuďom? No, položte si otázku jednoduchú, že taký analytik, z čoho on žije? Ten analytik. No asi z analýz. <laughs> tak Komu z čoho iného? Analýzy. <laughs> z analýz. Z analýz žije, no však, lebo on je analytik. Tak to je <laughs> Jedine. Je? No. Z čoho vlastne žije celý čas? A, a prečo tí analytici sa nikdy nepohádajú? Oni majú záhadne vždy taký uvedomelý ten proeurópsky postoj. A je taký, áno, hodnotový sú oni, no. Oni, oni sú správne hodnotovo zameraní. Z čoho žijú? A tam zistíte tú príbuznosť, tie personálne prepojenia a finančné prepojenia. Sledujte peniaze, sledujte ľudí. Presne to, čo oni robia, keď chcú odhalovať tých oligarchov, treba, som im odporučil, nech si to nasadia sami na seba, že čo im z toho vyjde, tak tu vám to z toho vyjde, že, že vlastne prečo je to tak, ako to mm. je, kde je ten tlak. A potom samozrejme, že keď niekto by pípol, že teda akože rodová rovnosť teda akože by nemusela byť celkom len dobrá, že to majú tie isté stránky, že tú biologickú rovinu a neviem čo, tak sa taká smršť na neho spustí. E, samozrejme, že sa ozvú tí, ktorí majú tie granty práve z tohto sektora. E, čiže tam to je úplne evidentné. Mal som skúsenosť, mohol som si to zažiť na vlastnej koži. O demokracii by som vedel rozprávať. No a teraz... No, no tie mainstreamové médiá, čo s týmto chudáci? Lebo tam bola zadefinovaná takto otázka, že čo teda no, tie mainstreamové čo, médiá čo by, majú čo majú robiť? robiť? No, tak no. To je veľmi jednoduché. Mali by prestať klamať polopravdou zamlčiavaním. To by stačilo. Čiže, čiže to, čo povedal pán Šimečka, že robiť poctivú, poctivú novinárčinu, to by stačilo. Eh, lenže to by znamenalo začať hovoriť aj veci, ktoré nesedia oligarchom, odhalovať korupciu a nekalosti aj u korporácií a u inzerentov, začať hovoriť aj politicky nekorektné veci, respektíve niečo, čo sa proste nehodí do tej politickej korektnosti. Eh, no ale to by bol veľký problém, lebo a tam sa to ukáže, že hneď <laughs> ako by to začali tie médiá robiť, no tak čo? Tak proste príde oligarcha, buchne do stolu, inzerenti sa akože pomaly vytratia a mimovládny sektor spustí smršť. No presne to, čo vlastne akoby e, v podstate čomu sa chce vyhnúť tá alternatíva. E, čiže... No majú to ťažké. Čiže to, to, to by znamenalo vlastne akoby povedať si tie kľúčové veci, čo ich brzdia. No. A tu, to, to oni neurobia. To oni neurobia, lebo vám povedia, no z čoho máme vlastne žiť. No práve. Uh, veď toto. Uh, ja som sa rozprával, teraz e, keď sa vrátim k tej debate, presne keď hovoríte o tom, že z čoho máme žiť a keď sa trošku vrátim k tej, k tej e, debate o korporátnych zdrojoch z reklamy, mal som to minule Roba Sobka z hlavných správ, asi kedy včera, včera tu bol. A tiež sme sa o tomto bavili, o tej, o tej, o tej relácii, keď som vlastne povedal, že, že médiá žijú z reklamy, no tak hlavné správy tiež majú zdroje z reklamy a on mi, <laughs> ja mu, že sme sa bavili o tom, že keď sa zne, znepriatelíš alebo nejako znepáčiš svojmu inzerentovi, tak jednoducho skončia príjmy. Tak vám to chcem, vážení poslucháči, vysvetliť, aby ste to chápali, ako to, ako to vyzerá. Robo mi to včera povedal. No, e, mali sme príjmy z jedného obchodného reťazca, ho minovať teraz nebudem, ale ako náhle sme proste napísali článok o tom, keď tam bol ten Černoch na letáku a niečo sme o tom napísali, no tak už príjmy od tohto reťazca neprišli. A to je presne toto. Že jednoducho takto si tie médiá, tie korporácie držia. Presne preto to nemôžu o nich nikdy slobodne informovať, keď sa niečoho dopustia aj zlého. Preto nebude môcť denní gen nikdy napísať ani jedno krivé slovo o firme ESET, ktorá im dala milión eur, čo, čo teda ako pán Šimečka strašne spochybňoval a rozprával v, re- <laughs> v relácii, že to je len nejaká ako investícia, niečo ako... Predstavte si, že by toto niekto urobil so Smerom, že, že on len akože dal milión do Smeru. No. A čo by sa spustilo? Ale keď dá pán Zajac, proste keď zafinancuje teraz ako hnutie e, progresívne Slovensko, tak ako náhle no, toto poviete, všetci vám skočia na krk a začnú vás tam likvidovať, ale pritom je to strašné, že však prečo on podporuje nejaké hnutie, ktoré chce byť politickou stranou, kde má zrejme teda ambície skončiť aj náš súčasný pán prezident. Uh, to sú tie presne veci, ktoré si <laughs> akože musíte strašne všímať a ja som, a to už asi beriem ako záver tejto relácie, predpokladám, že ste Sme v závere. V závere tak e, ja sa hneď aj teda s vami rozlúčim, aby sme to stihli do celej, do tej teda <laughs> jedenástej. Pozdravujem vás, Boris, aj poslucháčom. <laughs> Majte... Nás bolo príliš depresívne. Majte sa... A ja si myslím, že celkom... Takú dobrú pesničku. No, dáme takú milú. Uh, majte sa teda pekne, pán doktor. Počutia. Do počutia. To bol eh, pán doktor Peter Marman, eh, univerzitný psychológ a my sme eh, teda sa zhodli na tom, že kde je vlastne to srdce dráka. Viete, ako je to podľa rozprávok, je to tak, že môžete otínať hlavy, ale do rána tam budú ďalšie dve. A keď odnete tie dve, tak potom by tam mali byť podľa rozprávky ďalšie štyri. Takže otínať hlavy asi veľký význam nemá. Bolo by sa zamerať na to srdce a ak tu už takéhoto draka máme, bude fajn, keď tu budeme mať čo najviac rytierov. Majte sa pekne a do počutia.